안녕하세요. Well, you guys already know Andy Bird. You guys remember from day one? How excited are you guys to have him back? 얼마나 We get him for two days 기대되시나요? So, Andy, would you like to come up? Maeve, would you like to pray for Andy? Wait, do I do this first? Yeah, do it. Sorry, go for it. Thank you so much. Dear Father God, I want to thank, thank you so much for having um, giving us Andy Burke this week. Um, I just pray that um, you'll speak through him this week um, and that all of us will have our hearts ready and open um, to hear what he has to say. And I just pray for, for health in this classroom, that um, all, of, all of us will be healthy and able to come to every day this week. And I just thank you so much for giving us the opportunity to be in gorgeous Hawaii today. it's in your name, Lord Jesus. Amen. Amen. a little bit. here. Oh. We're, a little, we're a little tangled here. Wow. Wow. Good? Made it worse. Made it worse. We need unity up here, guys. there we go. Got it. No, we go. There we go. Okay, We get it? got it. That's pretty good. I- yeah. Okay. <laughs> Good <laughs> morning, guys. How are you? Good. I am s- so happy to be with you guys again. We're 그래서 gonna, 여러분과 또 함께 할 수 있어서 너무 좋아요. we have a fun couple of days together here. 그래서 아주 재미있는 이틀을 저희가 같이 보낼 거예요. Um, I just got back from a trip to uh, Alaska and Los Angeles. Really 저 good. 알래스카와 LA를 이제 다녀왔어요. And then my wife has been in Seattle, so I have all five kiddos right now, which 그래서 is 아내는 지금 amazing. 시애틀에 있어서 그래서 제가 지금 아이 다섯 명을 다 돌보고 있어요. And uh, just a couple quick testimonies from this trip. 그래서 제가 여행에서 이제 경험한 간증 몇 가지. I was at a uh, went to a missions conference in Alaska, which I rarely really have time to do. 예, 그래서 알래스카 있는 그 선교 어, 집회를 제가 다녀와서 그럴 시간이 그 전에는 없었는데. But I'm from Alaska, and this is a really good friend of mine, so I just went out of friendship. 예, 그래서 알래스카 어, 친구가 하는 집회라서 제가 갔어요. But it's a really um, generous giving. church to missions. 근데 선교에 대해서 굉장히 많이 관대하게 후원하는 교회예요. Maybe about uh, 2,000 people in the church, not massive, but not small. 예, 그래서 교회가 한 2천 명의 성도가 있는데 그렇게 크지도 작지도 않죠. But every year they give hundreds of thousands of dollars into missions. 근데 정말 매년 거의 10만 불 정도를 선교를 위해서 이렇게 And 드립니다. uh, they've had a goal for 15 years since they started in a living room. 예, 그래서 거실에 처음 시작을 거실에서 했는데 15년 동안 They've had a 해왔어요. prophetic word that they would someday give over a million dollars a year into missions. 예, 그래서 언젠가는 10억 정도를 선교를 위해서 이렇게 헌금을 하는 교회가 될 거다라는 예언을 And they got that 받았어요. word when there was only 30 of them. 그리고 성도가 30명인 그 교회에서 그 예언의 말씀을 And so this 받았어요. year, a guy stood up at the beginning of this time and said, This is the year we're going to give over a million dollars. 예, 그래서 한 형제가 앞에 일어서서 올해 우리가 10억을 이제 그 선교를 위해서 드리겠습니다라고 You, 했어요. you always hope, but that's a lot of money. 예, 여러분 우리 우리가 바램은 있지만 사실 굉장히 큰, 큰 돈이잖아요. So when I was there, they had up to that point in their whole year, they had given about six hundred and fifty thousand dollars in their um, tithes and offerings. 예, 그래서 6,500만 불을 계속 이제 그 11조와 헌금으로 이제. And then they were hoping to hit a million by the end of the missions conference. 예, 그래서 이제 끝날 때까지 그 목표를 이제 다다르기로 이제. So we had this banquet, this final night, and there's only about 200 people in the room. 그래서 마지막 날 저. 저녁에 저희가 만찬을 하면서 이제 그 방에는 한 200명밖에 없었어요. And it's like their favorite day of the year. They do they've done this for 10 years. 10년 동안 계속 이런 선교 집회를 열어 왔어요. 가장 they, 좋아하는 날이에요. It's all about giving. The whole night is. 근데 그 시간 내내 계속 서로 주는 거예요. And so they have these envelopes and everybody's asking God how much they should give. 그래서 봉투가 앞에 있고 하나님 누구에게 얼마를 드려야 되나요 하고 계속 물어보면서 And they've come to the banquet because they want to give. That's why they're there. 근데 그 만찬에 오는 먹는 것은 주고 싶어서 이제 그 And then they start bringing the envelopes up and the guy up front is adding them up and they keep putting the new number on the board behind them. 그래서 사람들이 그 봉투를 앞에다 드리고 이제 앞에 있는 사람이 계속하고 계속 숫자를 고치죠. So it starts the night at 650,000. 예, 그래서 이제 처음에 시작할 때 6,500만 불로 시작했어요. And they keep adding it up and he gets the envelopes and goes 1,000 more, 2,000 more, you know, 100 more. 그래서 뭐 2,000불 더, 100불 더 이러면서 계속 발표했어요. And as he's doing that, two people, there were two different gifts that were $30,000 each, which is a lot of money. 예, 그리고 어, 두 사람이 3만 불씩 냈어요. And it, ke- it gets higher and higher until they total up all the envelopes, and it's at about $920,000. 예, 그리고 나서 9,200 불까지 아니 만 불까지 With, with a lot of money. 예 <laughs> 금액이 엄청 It's hard to 큽니다. translate numbers, huh? Almost a million. Yeah. And and uh, it's, it looks like it's over though. Everybody's done giving. 예 그래서 거의 헌금이 끝난 것 같았어요. And then the pastor goes, "Well, I want to give two thousand more." 근데 목사님이 갑자기 어 제가 2천 불을 더 드릴게요. And another guy runs up and goes, "I want to give a thousand more." 그래서 아니요 제가 또 천 불을 더 드릴게요. And then all of a sudden, people start running up and handing more slips of paper. 근데 갑자기 사람들이 계속 뛰쳐나오면서 봉투 봉투를 더 주는 거예요. They had flown a bunch of us in who were, you know, working in the in, uh, in missions. 그리고 이미 선교사로 사역을 하고 있는 사람들을 많이 초대했어요 그 집에. And we all started giving. Everybody's giving again. 우리 또한 선교사로서 계속 이제 헌금을 했어요. And they can't add it up fast enough, so they finally get the total. 그래서 이제 결국에 다 개수가 끝나고 나서 이제 And it flashes up on the screen a million seventeen thousand dollars. 근데 목표했던 금액이 다다아서 오히려 넘었어요. Out of a room of 200 people, $350,000 offering. 예, 그래서 200명밖에 없는 그 만찬에서 그 금액이 다 I had 나온 거예요. never seen anything like it. 그한 번도 그런 광경을 본 적이 Uh, 없어요. with such joy that they were progressing the kingdom in the nations through giving. 그래서 정말 헌금으로써 하나님의 왕국이 확장될 수 있도록 정말 기쁨으로 드리는 I had 모습을 another 봤어요. highlight from Alaska as well. I, I was speaking one morning, 제가 하루는 제가 그 집회에서 이제 and 강의를 four 하는데 um, high schoolers came that that morning. 네 명의 고등학생들이 그날 왔어요. And afterwards I really felt that I was to go and pray for them and had some words for them. 그리고 나서 제가 그 네 명에게 가서 기도해 주고 하나님 주신 말씀을 좀 나눴어요. We had a mutual friend who I knew really well. 그리고 우리가 서로 같이 어, 아는 친구가 있었어요. So God just you just blew them up. I mean they were re- they were getting rocked. 그래서 정말 그 친구들이 너무 너무 은혜를 많이 받았어요. So that night I was speaking again. They came back again. 그날 저녁에도 제가 말씀을 전해서 그 친구들이 또 왔어요. Again God was just moving in their hearts. 하나님 또그 그들의 마음과는 계속 엮여 계셨어요. So after the service, I was like, we gotta, we gotta go. They're so stirred. They're not, they've not surrendered their life to Jesus. 그래서 마음은 막 이렇게 동요가 되고 있는데 그들이 정말 예수님 앞에 항복한 삶을 살지는 않았어요. They're living in a lot of brokenness. 그래서 그 안에는 깨어짐도 많고요. And addiction. 중독도 많았고. They know the truth, but are just not following it. 예, 진리는 알지만 진리를 따르진 않았어요. So we decided, as you should, after any good meeting, is to go to Dairy Queen. 예, 그래서 모든 집회가 그래야 되는 것처럼 우리가 집회 끝나고 아이스크림 먹으러 갔어요. To really talk about what God's doing in their hearts. 그래서 그들 마음껏 하나님 어떻게 역사되신지 듣고 싶어서. Four young guys over Frosties, is that they're called? 예, 그래서 네 명의 그 친구들 데리고. Blizzard, sorry, I've not been to Dairy Queen in like. Dairy Queen을 가본 적이 없어서 15년 만에 처음 가본 거라서 아이스크림 이름도 모르겠어요. Over blizzards, we're talking about what God's doing in their hearts, and they are just melting. 그래서 아이스크림을 먹으면서 하나님 어떻게 역사하고 계신지를 나누는데 그들의 마음이 막 녹고 있는 게 보여요. They're starting to get really wild. 정말 갑자기 와일드해지기 시작하는 거예요. I mean, these guys are struggling with drugs. It's real. You know, they're re- they're really struggling. 그 전에는 마약 때문에 굉장히 시름하고 어려웠던 친구들인데. God is becoming so real in their hearts. 근데 하나님이 그들 마음가운데 너무 이제 실제적인 인물이 so 되는 거예요. So we rolled out to the parking lot together. 그래서 저희가 같이 주차장으로 나갔어요. In Alaska, it's freezing out. 알, 알래스카가 얼마나 추워요. It's like 20 degrees outside. 예, 그래서 이제. Just like 5 below. Centi- 예, 마이너스 5도 정도였는데 영하 and, 5도였는데. And uh, Uh, and we just have this moment where these guys just start shouting and crying out to God in this parking lot. 근데 주차장에서 갑자기 친구들이 막 울부짖으면서 하나님께 기도를 하는 거예요. And it was so raw. 근데 정말 그냥 like, 있는 모습 그대로. No religion, not like they didn't just raise their hand, you know, pray a little prayer. 어떤 종교적인 그 모습을 띠고 그냥 손 들고 그냥 기도하는 그런 they're, 수준이 they're 아니라. They're swearing in their prayers. They don't know what else to do. 예, 어떻게 말해야 될지 몰라서 막 욕하면서 기도를 하는 거예요. It, it, they're not religious. religious. They're raw. 그냥 있는 모습 그대로 정, 전혀 종교적인 색깔 안 떼고. Obviously, as believers, we don't do that, but these guys are just coming to Jesus. 근데 믿는 사람은 안 그러지만 얘네들은 이제 가, 하나님을 만나는 애들. And it was such a raw. They're crying. They're hugging each other. They're shouting in the parking lot. 그래서 울고 눈물 흘리고 서로 껴안고 막 소리 지르면서. And all four of them get radically saved on the spot. All on their own, just shouting to Jesus. 네 명이 그 자리에서 예수님 영접하고 막 이제 소리를 Drove home and 지르면서 flushed a 기도를 bunch of 했어요. junk down the toilet. 그리고 나서 집에 돌아가서 모든 마약을 다 That it 버렸어요. was the highlight of my trip. Four dudes met Jesus. That was worth 예, it all right 그게 there. 저희 그 여정의 그 하이라이트였습니다. And then 네 the 명이 pastor, 예수님을 he 만난 texted 거. me yesterday. 그럼 목사님이 어제 저에게 문자를 In 보냈는데 the text, I'll read to you. It's so funny. 그래서 문자가 너무 재미있어 He- 읽어드릴게요. I was actually just telling some of my friends the story right when he texted me. 그래서 문자를 보내고 있, 있, 받는 그 순간에 제가 다른 친구들한테만 이 He says, 간증을 uh, 하고 he goes, the 있었어요. Dairy Queen, the Dairy Queen crew was back at church today. 그래서 데리킨 같이 갔던 그 친구들이 다시 교회 왔어. He goes, we connected a bit afterwards. He goes, I really love these guys. 예, 끝나고 나서 계속 얘기했는데 너무 얘네들이 so 좋아, 사랑스러워. Something really landed, something real and authentic landed in their hearts. 그들의 마음가운데 뭔가 정말 진실하게 이제 경험을 한 거예요. That's what it's all about, guys. 바로 그런 겁니다. Such a joy. This is why you're heading to the nations really soon. 그렇기 때문에 우리가 이제 곧 열방으로 나가는 거예요. This is why you guys are getting trained up, falling in love with Jesus yourself, and launching out to places that really need the revelation of Jesus. 네, 예수님이 누구인지에 대한 그 계시가 너무 필요한 그 나라에 가기 위해서 여러분이 곳에서 훈련을 받고 여러분이 이곳에서 먼저 배우는 거죠. So this morning, um. I, I want to continue in a raw mode. I don't want to. I don't want to do class. 예, 그래서 오늘은요 제가 그냥 어떤 단순한 수업을 하고 싶은 게 아니에요. I think we just, we need to have a conversation today about following Jesus. 그래서 예수님을 따르는 것에 대해서 저희가 좀 대화를 나눴으면 And I want 좋겠어요. to talk together like family. 그래서 가족처럼 우리가 대화하는 시간을 I 가졌으면 wish 좋겠어요. we had a little fireplace back here and you all had 모닥불을 hot chocolate. 피우면서 핫초코를 마시면서 우리가 같이 And we 얘기를 were 했으면 sitting in 좋겠지만 couches instead of chairs. 그래서 의자가 아니라 소파에 같이 앉으면서 But 얘기를 했으면 I, I, I 좋았을 don't. I don't want 텐데. to do church this morning. Let's let's talk about Jesus. 그래서 우리가 어떤 교회라고 생각하지 말고요. 정말 진실하게 진심으로 예수에 대해서만 No, 얘기해 nothing 봅시다. wrong with church. We we are the church, but I don't. I don't want to enter into you guys are there listening and I'm just here talking. 그래서 교회가 잘못된 건 아니죠. 우리가 바로 교회입니다. 하지만 여러분이 그냥 앉아서 나의 설교를 듣는 그런 시간이 아니었으면 좋겠어요. Been praying for you guys over the weekend. 그래서 제가 주말 동안에 여러분을 위해서 And 기도를 하고 있는데요. feel such immense, you know, delight in the Lord's heart for you guys. 그래서 여러분을 향한 하나님의 마음이 참 기쁘다라는 것을 제가 느꼈어요. But I al- also feel this week is a bit of a turning point for you guys. 근데 또한 이번 한 주간이 여러분에게 전환이 될 것 같아요. And I don't even fully know what that means. 그게 어떤 뜻인지 저도 잘 모르지만 But I feel like what you've experienced up to this point is only a piece of what you're really called into. 그래서 여러분이 지금까지 경험한 것이 앞으로 경험한 것과 비교했을 때 아주 일부분이에요. And 작아요. that there's a whole nother level of abandonment to Jesus that he wants to take you into. 그리고 예수님이 어떻게 인도를 하실 거냐면 여러분이 더 하나님 앞에 자유롭게 내려놓을 수 있도록 There's a 인도를 하실 deeper 거예요. level of love and unity he wants to bring you into amongst each other. 그래서 또한 서로 안에 더 깊은 사랑과 연합이 이루어지기를 원하시고 But I believe that there's a greater level of wholehearted pursuit of Jesus that he wants to baptize you in this week. 근데 하나님이 또 이 한 주간을 통해서 여러분이 전심으로 예수님을 따르는 그 삶에 완전히 잠길 수 있기를 where 원하십니다. no one's left behind, 그래서 어느 누구도 빠지지 않고 다 같이 들어가는 where 거예요. it, it, it's, no one's allowed to coast any longer. 예, 더 이상 이제는 어느 누구도 구경꾼으로 남아 있는 게 아닙니다. He's too good. 너무 좋으신 분이라서 He's too amazing. 너무 놀라운 분이라서 The nations are too hungry. 열방이 그리고 너무 지금 갈급한 상태입니다. A generation is too broken. 그리고 우리 세대가 너무 깨어져 있죠. The need is too great. 그래서 그 필요가 너무나도 큽니다. And he is just too worthy for anything else. 근데 예수님은 모든 영광을 받으시기에 너무 합당하신 분이십니다. And I just believe every one of you in here was created for wholehearted devotion. 여러분 모두가 전심으로 하나님을 따르도록 또한 지음을 받았어요. There's nothing more discouraging than to live Christianity without wholeheartedness. 예, 전심으로 그리, 그리스도를 쫓 쫓아가지 않는 기독교는 굉장히 슬픈 거예요. That's a religion. 그, 그냥 종과에 불과하게 되는 Going through the motions. 그냥 감정만 따르는 거. You know, just doing doing Christianity. 그냥 아 기독교만 따라가는 거. There's something so much greater He's called us into. 하지만 종교보다 더 큰 것이 예수님께서 예배하신. And I believe it's what every one of you in this room longs for. 여러분 모두가 그것을 갈망하지 않습니까? It's why you're here, isn't it? 그렇기 때문에 여러분 여기 와 있는 거 아니에요? You guys didn't get on planes and leave your homes and do everything you did to come out here and just have a trip to Hawaii. 여러분 모든 것을 멈춰서 비행기 타고 지 집을 떠나서 그냥 어떤 종교를 따르기 위해서 여기 온 거 아니잖아요. Every single one of you deep in your heart knows you were created to radically follow Jesus. 여러분 그 깊은 마음 깊은 내면 안에는 나는 예수님을 따르기 위해서 지음을 받았어라는 그 and, 갈망이 있습니다. And every one of you in here has been I believe with all my heart desiring to remove even more hindrances to following him. 그리고 온 마음을 다해서 제가 믿는 것은 여러분 각 사람이 정말 예수님을 따르기 위해서 방해되는 모든 것들을 내가 정말 버리고 싶어 싶어요라는 그런 갈망함이 있다는 So maybe 말아요. look to the person next to you and just tell them we're going deeper this week. 그래서 옆에 있는 사람을 바라보시면서 우리가 오늘 더 깊이 들어갈 거야라고 얘기하세요. And tell them you're excited about that. 그래서 너무 흥분이 돼라고 얘기해 주세요. Tell them it's good news. 좋은 소식이야라고 또한 얘기해 주세요. Okay. Can we have a raw, can we can we have a raw conversation today? Okay. 솔직한 대화를 한번 Do, do you 나눠볼까요? believe that I love you enough that I don't have to um, put my words in pillows for you? 예, 그래서 내가 여러분을 너무 사랑해서 그냥 여러분에게 어, 듣기 좋은 말만 하는 사람이 아니라는 거 Can, can, I, 알아주시겠어요? can I talk plainly to you? 그래서 그냥 여러분에게 I felt, 솔직하게 얘기해도 I 될까요? felt the Lord say as I was praying this morning that I should talk to you with the same honesty that I would talk to my children with. 그래서 내가 내 아이들에게 얘기하는 그 정직한 모습 그대로 여러분에게 또한 나눠야겠다라는 마음이 들었습니다. I'm not worried about offending my children. 왜냐면 내 아이들이 나한테 삐질까봐에 대한 그런 마음 They're my 두려움이 없죠. they're my kids. 없죠. I'm their dad. 어, 내 애들이고 나는 얘네들이 And, 아빠야. and my kids are little. 그리고 자 애들은 어려요. So it's, it's just all honesty, and they don't know how to be anything but honest. 예, 그들은 솔직할 수밖에 없어요. 다른 꾸며서 얘기하는 것도 모릅니다. And so I care so much about you guys and your futures. 그래서 제가 여러분과 여러분의 미래에 대해서 너무 And I care so much about our generation stepping into everything that God has called us to. 그리고 우리 세대가 하나님 예비하신 것 가운데 온전히 들어가는 것에 대한 그 갈망함이 너무 커서. So it's out of that love that I want to have a really honest conversation. 그래서 그런 사랑으로 이젠 여러분과 솔직한 대화를 나누고 싶어요. Are you ready for that? 여러분 준비되셨어요? Are you all ready for that? 정말 다 준비되셨나요? Promise me? 약속해요? Okay, so no one's going to get, it's okay if you get a little offended, but you're not going 그래서 to hold 여러분 on to it for long. 조금 상처받고 삐져도 괜찮아요. Okay, I want to talk to you about what it really means to follow Jesus. 그래서 예수님을 따르는 것이 어떤 것인지 제가 한번 And I I 나눠볼게요. feel that in many ways the scripture shows us, and I, this is just my interpretation, that there are kind of three different um, ways or um, modes of following Jesus. 예, 그래서 성경에서도 다 얘기하지만 제가 어, 세 가지로 그냥 예수님을 따르는 것이 이런 거야라고 제가 세 가지로 요, I think you'll see this all around you as well. 그리고 여러분 주변에서도 많이 보게 될 거예요. Is that there's a lot of people that have made a, a decision to say that I want Jesus in my heart. 예, 그래서 많은 사람들이 내 마음 가운데 예수님을 모시고 싶어라는 결정을 I 했습니다. accept the message of salvation. 자, 구원의 메시지를 제가 받았어요. I believe Jesus is real that he died on a cross for my sins. 예수님이 진짜고 나의 죄를 위해서 십자가에 돌아가신 거 믿어요. And this is the beginning. We can't go any further without that understanding. 이게 무조건 시작이어야 합니다. 이거 없이는 더 어떻게 나갈 수가 없어요. But at that at that point, you're we're pretty much like what I would call a convert. 예, 그때는 여러분이 그냥 개종한 자예요. We've converted from, uh, you know, following our own pursuits to at least believing that Jesus is God. 예, 그래서 우리가 원했던 대로 그냥 따라가다가 그런 삶을 살다가 아 내가 예수님을 마음에 모실 거야라는 결정을 내렸어요. This is a good thing to be. 예, 그리고 좋은 거예요. Now this is where we all begin. 우리가 다 여기에서 시작을 합니다. But it's not where we're created to stay. 근데 우리가 여기에 머물도록 지음을 받진 않았어요. And if I'm really honest, there is so much of Christianity that is still living right there. 근데 솔직히 말씀드리면 너무 많은 크리스천들이 그냥 거기에 머물러서 살아요. And we need to be able to have an honest enough conversation this morning for you to take an honest evaluation and say where am I really at God. 그래서 우리가 솔직하게 대화하는 이 과정 안에 여러분이 솔직하게 여러분 자신을 보면서 하나님 저는 어디 어디에 있습니까라고 한번 보세요. So some are in this place of, of being a legitimate convert. You really believe that Jesus is God. 그래서 어떤 사람들은 정말 예수님이 하나님이라는 것을 믿는 그런 개종된 상태에 있는 사람이 있어요. But when we stay here, 근데 우리가 여기에 머물러 있잖아요. There are many thousands upon thousands. 근데 정말 많이 정말 수천까지. Jesus is God. I believe in him. 그래서 수천 명이 정말 나는 예수님을 믿고 하나님 예수님이 probably even go to church on a Sunday. Sunday. 그리고 주일에 이제 교회를 갑니다. May you know have uh, pray a little bit here and there. 그리고 여기저기서 기도를 짤막하게 해요. At least believe the Bible is true and read it now and again. 그리고 성경이 진짜라는 걸 알고 그냥 이제 어쩌다가 한 번씩 might, might be willing to you know do something like a DTS. 그리고 뭐 DTS를 받을 수도 있죠. But many of those who stay in the place of becoming a convert. 근데 많은 사람들이 그냥 개종한, 개종한 상태에서 at the end of the day still do whatever they want to do. 그래서 개종을 하고 나서 그냥 그래도 하고 싶은 대로 마음대로 합니다. Now before we go any further guys, you, there's no shame allowed in this room, okay? 네, 그래서 우리가 더 진행하기 전에 여러분 이 공간 안에는 수치심은 so, 없습니다. One of the ways I will track that is whether you continue to have eye contact this morning. 그래서 제가 그것을 어떻게 알 수 있냐면 여러분이 제 눈과 마주치는지 안 치는지를 보면서 I, if, 이 사람들이 수치감을 느끼나 안 느끼나를 if, i 거예요. 근데 제가 이제 누구 다 이렇게 고개를 숙인 그 We can't, we can't have an honest conversation. 그럼 저희는 솔직하게 대화할 수 없어요. Remember, this is an honest, raw conversation. 여러분 이거는 아주 솔직한 대화라는 거 꼭 기억하세요. There are so many Christians out there that have given verbal assent to Jesus but are living their own lives. 근데 너무 많은 크리스천들이 말로는 예수님을 영접했다고 하지만 삶에서는 원하는 대로 그냥 해요. These types of believers rarely get breakthrough over addiction. 예, 그래서 이런 크리스천들은요 중독에 대해서 절대로 극복할 수 없어요. They rarely overcome things like pornography. 그리고 포르노를 또한 극복할 수 없고요. They rarely um, feel the emotions of God. 그리고 하나님의 감정을 거의 느끼지 못합니다. They rarely know who they are in their identity. 그리고 거의 대부분이 자기 정체성에 대해서 몰라요. And they often can do one thing in a moment that looks like worship and abandonment, and in the very next moment do something that looks like we may not even be Christians. 그리고 그런 사람들은 한 순간에는 정말 내가 모든 것을 다 버리고 예배하는 모습을 띠다가 그 다음 순간 바로 그냥 원하는 대로 또한 결정을 해요. Now we all intuitively know there's something wrong with that kind of life, right? We all know that. 우리 모두가 알죠. 그런 삶 자체가 뭔가가 잘못됐다는 and, 거. And I'm not saying anyone in this room is like that. 그리고 제가 어, 여러분 중에 누가 이제 그런 사람이 있습니다 얘기하는 게 아니에요. We're just having a conversation about following Jesus. 예, 예수님을 따르는 것에 대해서 그냥 우리는 it, 대화를 Don't worry, the news gets better as we go on this morning. 네, 그리고 여러분 점점 좋아지니까 너무 But we've got to be honest about the realities that are out there if we're going to understand where we're headed. heading. 근데 우리가 어디로 갈 건지에 대해서 제대로 이해하려면 현실에 대해서 솔직하게 지각하는 것도 필요합니다. And you've got to be honest about where you're at with God if you're going to be able to move forward. 그리고 여러분 또한 전진하기 위해서는 여러분이 어떤 어디에 있는지에 대해서 스스로 정확하게 판단하는 것도 중요해요. Are you guys still with me this morning? 계속 따라오고 okay. 있으니까 여러분. There's no land of plastic smiles today. 그래서 여러분 가식적으로 웃을 필요 없어요 오늘은. Okay. So in in this place of becoming a convert, this is killing Christianity globally. 그래서 그냥 개종한 상태에서 머물러 있는 이 자체가 전 세계에 기독교를 죽이고 있습니다. Because the world goes looks on and goes, well, they say they're a Christian, but they live just like everyone else. 그래서 왜냐면 세상에서 말하는 거는 어 얘네들은 크리스천이라고 말은 하지만 안 믿는 사람과 별 다른 게 없잖아. Or they say they're a Christian, but they've not overcome anything that I'm not struggling with, or that I'm struggling with. They're struggling just like me. 크리스천이라고 말을 하지만 내가 씨름하고 있는 거랑 똑같이 어려하고 씨름하고 있잖아. And so they look on and see the same level struggle, the same level of bondage, and yet they go, but they call themselves a Christian. 그래서 묶여 있는 것 그리고 힘들어하는 그 모든 것이 나랑 별로 다른 게 없는데 크리스천이라고 말하고 있는 거예요. It's confusing to the world. 그래서 세상에서는 헷갈립니다. Okay, then there, then we there's a point in our lives where we move beyond becoming a convert. 그리고 나서 우리가 개종한 것보다 조금 더 나아갈 때가 있어요. I believe that the majority of us in this room have moved into that. 그리고 우리 대부분이 이미 그 개종된 상태에서 뭐, 떠났다 는 거 알아요. I I wish I had a, a whiteboard and I would draw this up for you. 화이트보드가 있어서 좀 이렇게 But 그렸으면 좋았을 I think we've 텐데. ordered one. It's coming. It's no 예, pressure. 주문은 했는데 너무 오래 걸리고 있어요. But it's, 지금. it's as if um, when we first meet Jesus and, and to make this, this decision that he really is God, 그래서 우리가 예수님을 만나서 아 예수님이 정말 하나님이야라는 그 결정을 let, 내렸어요. us call it the revival of the heart. 그러면 아, 우리 마음의 부흥이 일어났어라고 Just 얘기를 turn to the 해봅시다. person next to you and say that. The revival of the heart. 자 마음의 부흥이라고 옆에 있는 사람에게 얘기하세요. It's, it's where we go from dead to living on the inside. 예, 그래서 우리 내면이 죽었다가 이젠 산 거예요. This is salvation. 이게 구원입니다. But uh, you probably all understand that it doesn't end there. 근데 여러분 다 아시죠? 거기에서 끝나는 게 아니라고. What we're believing for out of that revival of the heart. 우리가 믿는 것은 우리 내면의 부흥이 일어나야 되고. Is a reformation of the lifestyle. 그 부흥은 바로 또 삶이 개혁되는 것입니다. In other words, if if life doesn't change when we meet Jesus, did we really meet Jesus? 그래서 우리가 예수님을 만나고 나서 우리의 삶이 변화되지 않았으면 그러면 진짜 우리가 예수님을 만난 겁니다. Right? Otherwise he's just like meeting any other dude out there. 그 왜냐면 우리 삶이 바뀌지 않으면 right? 그냥 다른 친구 만난 거랑 뭐 별다른 게 없어요. But he's not just any other dude. 근데 예수님은 그냥 다른 친구랑 so, 똑같은 사람이 아니잖아요. Our longing in this room right here. 그래서 우리 모두가 정말 원하는 것은 is from the revival of the heart. 우리 마음의 부흥이 일어나서 to move into the full reformation of the life. 그래서 우리 삶이 완전히 개혁되는 것을 다들 원하죠. Because of who he is, I can't think the same any longer. 어, 예수님 때문에 내가 이전과 똥, 똑같은 생각할 수가 없어. Because of who he is, I can't act the same any longer. 그리고 예수님 때문에 내가 이전과 같이 똑같이 행동할 수가 없어. Because of who he is, I can't talk the same any longer. 그리고 예수님 때문에 내가 말투도 이렇게 예전과처럼 똑같이 할 수 없어. When we really meet Jesus, everything begins to change. 우리가 예수님을 진정으로 만났으면 우리의 모든 것이 바뀝니다. If it doesn't, then I would question whether we've really met Jesus. 그리고 바뀌지 않으면 저는 진짜 물어보고 싶어요. 진정으로 예수님을 만났는지. Think about it in the context of marriage. 예, 결혼을 한번 예로 생각해 봅시다. Before I am married, 자, 제가 결혼하기 전에는요. I can live one way and it's totally normal. 그래서 제가 그냥 어떠한 뭐 삶을 살 수 있어요. I could meet a woman and think like, well, maybe you know we grow in friendship and go, maybe I'll take her on a date. 예, 그래서 다른 여자를 만나고 아, 우리가 친구로서 지내다가 마음에 들면 데이트할 수도 있지. And it's okay to think that way. 그리고 싱글로는 그렇게 생각하는 거 괜찮죠. And then that could maybe go nowhere and it could be asked someone else. Maybe they want to go on a date and they become a friend. 아 근데 데이트 보니까 별게 없어서 또 다른 사람이랑 친구를 지내다가 This would 데이트를 be 해요. totally normal. 그리고 싱글로서는 굉장히 평범한 거죠. Before I'm married, I make my own decisions about where I'm going to go, what I'm going to do. I pray by myself. 예, 그럼 Friends, 결혼하기 maybe. 전에는 제가 뭐 초청을 받으면 혼자 기도하고 혼자 결정을 내리죠. But when I meet my wife 근데 제가 제 아내를 만났을 and 때는 when we make a covenant before Jesus, 그리고 예수님 앞에서 우리가 서약을 했을 때는 everything changes. 모든 게 바뀝니다. If it doesn't, 그게 바뀌지 않으면요. Those marriages never last. 그 결혼은 right? 생존할 살아 남을 수가 없어요. I'm married, but I still take other women on dates. 어, 결혼했지만 다른 여자랑 계속 데이트하고. I'm married, but I still think like I'm single. 어, 결혼했지만 내가 여전히 싱글처럼 생각해. I'm married, but I still decide to do whatever I want to do. 결혼했지만 그냥 내가 원하는 대로 그냥 마음대로 해. I'm, every man in here would want to mess me up if I lived like that in the midst of my marriage. 만약에 내가 결혼한 상태에서 right? 그렇게 살았으면 친구들이 가만히 저를 두겠어요? Yes. You'd want to punch me in the face. 그러면 제 프레이즈가 저를 yeah. 때리지 않겠어요? And it would be the right thing to do. 그리고 마땅히 그렇게 해야 punch 되죠. Me in the face. 당연히 그러면 Go, you, 맞아야죠. You idiot. 예? You're 멍청한 거죠. 결혼했는데 그렇게 사는 게 멍청한 거죠. And your wife is amazing. 그 아내는 너무나도 놀라운 사람인데. What are you thinking? 무슨 생각하는 거야? You are an idiot. Every man in here would think I'm an idiot, right? 모든 남자들이 너 진짜 멍청해라고 생각을 하겠죠. Every woman in here would think I'm an absolute loser. 그리고 모든 그 Right? 여자들은 너는 루저야라고 생각을 Backhands 하겠죠. from every one of you. <laughs> 예, 그래서 여기저기서 Just, 다 just, 이제 just 때리고 front hand. Okay, more power. <laughs> 메이브는 Okay, 땀을 summer 때리겠다고. punching. Tybo to the face. 그래서 계속 주먹질을 And 날리겠죠. it would just be a line of it. I should just go through a fire tunnel of face punches. <laughs> 그래서 제가 사람들이 줄을 서서 저를 때리죠. Everyone just do whatever they want. Slap, smash, punch, eye gouge, bite. It wouldn't even matter. 예, 그래서 원하는 대로 발차기 하고 깨물고 막 네. And it would be appropriate, wouldn't it? 그리고 마땅히 그렇게 당해야 됩니다. Especially you meet my wife, my five children, you'd be like, what are you doing? 특히 여러분이 제 아내를 알고 제 아이들을 만나면 더 그런 생각이 들 거예요. Did you make a covenant or didn't you? 너 서약을 한 거야, 안 한 거야? Did you stand at the altar or didn't you? 어그 결혼식 사 장에서 섰어 안 섰어? Are you married or are you not? 결혼한 거야 안 한 거야? Well, why do so many Christians marry Jesus and stay married to the world? 그렇다면 왜 많은 크리스천들이 예수님과 결혼을 하면서 여전히 세상과 결혼을 하고 있습니까? Are we married to him or do we flirt with him? 예, 그래서 예수님과 진짜 결혼한 겁니까? 아니면 그냥 여러분 have we, 허리치는 것입니까? Have we truly come into a covenant salvation? 우리가 정말 구원이라는 그 언약 관계 가운데로 들어갔어요? Or do we enjoy the flirtation of Christianity while staying married to the world? 아니면 여전히 세상과 결혼을 한 상태에서 예수님과 그냥 꼬리치고 있습니까? Far too many in Christianity do. 너무 많은 크리스천들이 그렇게 살아요. And there is one gateway from the revival of the heart. 내 마음의 부흥이 일어났을 때 한, 하나의 문이 있습니다. Into the transformation or the reformation of the life. 예, 마음의 부흥이 일어나고 나서 그 다음에 마음의 개혁, 변혁이 일어나야 합니다. We talked a little bit bit about it that first week. 우리가 첫째 주에도 조금 얘기를 But we're going to go a 했는데요. little deeper today. 오늘은 조금 더 깊이 다루고 싶어요. The only gateway, 유일한 the, 문은요. the only way to walk this road 이 길을 가기 위해서 유일한 길은 그 문은요. is the gateway of lordship. 예, 주대심입니다. Without lordship, Christians stay as converts. 주대심이 없이는요, 그냥 크리스천들이 개종한 자로만 남아요. Without lordship, marriages end in divorce. 그리고 주대심이 없이는 결혼이 이혼으로 끝납니다. If my yes to my wife, remember we talked about this? 그래서 우리가 예, 그 전에도 이렇게 My yes to my 얘기했었죠. wife is also my no to the whole world. 그래서 제가 아내에게 예스한 것은 나머지 세상에게는 노 Now 하는 we're, 것과 we're, 똑같습니다. we're a month past that original conversation. Do you remember? 근데 it? 우리가 그 대화를 한 지 이젠 한 달이 지났어요. You've learned a lot since then. 그 이후로 많이 배우셨죠. You've grown a lot since then. 그리고 많이 성장했습니다. You've had a lot of amazing times with Jesus. 예수님과 정말 놀라운 시간들을 보내셨어요. But I feel maybe we're to revisit this because of all that great stuff. 근데 그 좋은 것들을 경험했기 때문에 다시 이 so 깊이 Our decisions to grow in Jesus would go even deeper than they could when we just started together four weeks ago. 그래서 4주 전에 우리가 했던 것보다 지금 예수님을 경험을 했기 때문에 더 깊이 들어갈 수 있어요. To truly enter into the transformed life, 그래서 이제는 정말 변화된 삶 가운데로 들어갈 수 it is 있습니다. impossible without the gateway of lordship. 하지만 주대심 없이는 그게 가능하지 않아요. He, he's either Lord of all or he's not Lord at all. 그래서 예수님이 모든 것의 주인이든지 아니면 전혀 주인이 아니신 Right? 거예요. I'm either married or I'm breaking my marriage covenant. 예, 그래서 저, 저는 결혼을 했든지 아니면은 결혼을 파괴시키는 사람이 되는 거예요. And there are far too many Christians that want the joy of the marriage covenant with Jesus. 너무 많은 크리스천들이 결혼이라는 서약을 즐기지만 without entering into the lordship of a surrendered life. 근데 주 대심 항복된 거 없이 그냥 즐기기만 주. Remember, we're having an honest conversation this morning. 예, 그래서 저희 Are you guys still with me? 거예요. 여러분 계속 따라오고 okay, 있으니까. Okay, just shake your neighbor a little bit. Just give him an elbow. 옆에 있는 사람의 move him a little bit. Are you guys still with me? 계속 지금 집중하고 okay. 있어요. Okay, here's the honest conversation. 저 솔직한 얘기가 바로 나올 거예요. Let's not flirt with Jesus. 예수님과 그냥 꼬리치는 것으로 끝내지 맙시다. Come on, everyone make eye contact with me up here. This is, a, 예, 다 this 눈을 is kind of 마주쳐 like an older brother 그냥 moment here. 큰 오빠로서 You're not my 큰 kids. I 형으로서 couldn't be your 얘기하는 거예요. dad. I'm not old enough. 예, 저는 나이가 많지 않아서 여러분의 You're not young 아빠는 enough. 될 수 없어요. But but this is th- I just want you to hear this straight from my heart 근데 today. 여러분이 제 마음에 있는 이 이야기를 좀 These are 들어주세요. the conversations I'm starting to have with my 10-year-old. 예, 그리고 제 10살 된 아들과도 이런 대화를 Because he's 합니다. about to enter in the world where the world will try and steal everything that we've tried to build. 뭐냐면 이제 그 10살 된 아이가 세상으로 들어가서 세상이 모든 You 기쁨과 guys have 모든 been through tough 훔쳐가려고 stuff in your 하겠죠. lives. 여러분도 그런 과정을 The world's 겪었을 거예요. definitely tried to assault you. 그리고 세상이 여러분을 모욕하려고 했었고 Enemies tried to take you guys out in so many different ways. 그리고 원수가 계속적으로 여러분을 Every- 어, 파멸시키려고 I, 했어요. I believe every one of you in here has experienced the revival of your heart. I believe 근데 that. All my 제가 heart. 정말 믿는 것은 여러분 모든 사람이 마음의 부흥을 경험한 거라고 I 믿어요. believe every one of you in here believes that Jesus is God and has stepped into that revelation. 그리고 예수님이 정말 하나님이라는 것을 알고 그 관계 가운데를 들어갔다는 것을 I, 전 I 알아요. believe every one of you b- loves Jesus with your heart. 여러분 모두가 정말 온 마음을 다해서 예수님을 사랑한다라는 거 알아요. But the honest conversation 하지만 정말 솔직한 얘기는 is that we can go no further in our Christianity without coming into absolute lordship. 우리가 주대심 없이는 더 깊이 기독교 안으로 들어갈 수 없다라는 Now, 거예요. if we're okay with living a version of Christianity 만약에 기독교라는 종교의 한 버전을 우리가 원한다면 where we can call ourselves Christians but still do whatever we want. 그래서 크리스천이라고 말은 하지만 그냥 원하는 삶을 사는 거예요. Where we can be married but still flirting with others. 그리고 결혼했지만 여전히 다른 여자들과 꼬리치고 Then 꼬시는 in reality we ought not to call ourselves Christians. 근데 현실은요. 솔직하게 그렇다면 크리스천이라고 스스로 말하면 안 되겠죠. Now I'm not saying this this is we're just talking together. I'm not saying this about you. 그래서 여러분이 이렇다라는 하는 게 아니라 저희가 그냥 기독교에 대해서 얘기를 I'm 하는 just 거예요. talking about following Jesus. 그래서 예수님을 따르는 삶에 대해서 얘기를 하는 Okay? 거예요. It's not don't take anything as an accusation this morning. I really 그래서, love you 어, guys. 그- 어, 저 사람이 나를 질책하고 있어라고 듣지 And I don't 마시고요. know a single thing about any one of you, so that's helpful, right? 예, 제가 여러분에 대해서 아는 거 하나도 없어요. In other 그렇기 words, 때문에 your, 도움이 your 되겠죠. staff didn't be like, yeah, the guy with the blue shirt, just watch out for him. You know, he's all. I, I 그래서 don't know 여러분의 anything. 스태프가 어, 저 That you're all 파란색 looking 입은 around 저 at blue shirts. 사람 조심하세요라고 It's like all the 그런 guys 얘기 have 한 blue 적이 shirts 없어요. on today, I think. I, I, I, li- I literally, I don't know anything. I, 그래서 I, 여러분에 대해서 I don't, I'm, 들은 것도 없고 it doesn't mean I don't love you, but I really don't even know most of your names. Okay. 그리고 So, 여러분 이름도 저는 몰라요. so this is not personal. 그래서 여러분 개인에게 하는 얘기가 But I 아닙니다. need to make room for the Holy Spirit to speak to you today. 근데 성령님이 오늘 여러분에게 말씀하기를 And, and He's going to 원합니다. speak to you personally. 그리고 성령님이 And I 여러분에게 just need to 개인적으로 clear 말씀하실 some 거예요. space and, and shatter some lies and bring some room for truth 네, today. 그래서 거짓말을 깨뜨리고 진리가 들어올 수 있도록 제가 공간을 만들어 놓는 And if we don't allow the Holy Spirit to speak truthfully and honestly, then then I've done you no service. You know, I've just made up a good teaching for this morning and to make you happy. 예, 그래서 제가 강의를 아무리 잘해드려 잘하더라도 성령님이 직접 여러분에게 말씀해야지만 그게 중요한 거예요. In honesty, it's not really my goal to make you happy this morning. 그리고 어, 정말 솔직하게 제가 여러분을 행복하게 하는 것이 저의 목표가 아닙니다. It's 오늘 my 아침은. great desire that you would fall madly madly in love with Jesus. 저의 깊은 열망은 여러분이 더 깊이 예수님과 사랑에 빠지는 거예요. And that will make you happy. 그리고 그렇게 할 때 여러분 행복해질 거예요. But not by pursuing happiness. 근데 행복을 추구해서가 아니라 but by pursuing lordship. 예, 주 되심을 여러분이 추구함으로써 그렇게 될 거예요. So the second stage you could say of walking with Jesus. 그래서 예수님과 동행할 때 두 번째 단계가요. We read all the verses that first week. 그 첫째 주에 우리가 모든 구절들을 다 읽었어요. Anyone come after me must deny himself, take up his cross cross and follow me. 나를 따르고자 하는 사람은 자기 자신을 부인하고 십자가를 져라. And one of the greatest moments in a believer's life is when they move from believing to following. 예, 그래서 정말 가장 중요한 것은요. 믿는 사람이 믿는 자에서부터 따르는 자. I grew up believing Jesus. 저는 자랄 때는 예수님을 믿는 사람으로서 When I was 18, I started following Jesus. 하지만 18살이 됐을 때 저는 예수님을 And there was a 따르기 huge 시작했습니다. difference. 그리고 굉장히 큰 차이가 있어요. So what does a follower look like? 그래서 따르는 자, 팔로워는 어떤 Followers get breakthrough over addiction. 예, 그래서 따르는 자는요 중독에 대한 돌파를 Maybe not immediately, but over time through growing in love and growing in discipline. 예, 즉각적으로 아닐 수 있지만 더 깊이 사랑에 빠지고 더 예수님을 알면 알수록 Followers begin to experience the joy of the Lord on a consistent basis. 따르는 자는 예수님을 따르는 자는 계속적으로 기쁨을 지속적으로 경험하게 돼요. Followers talk differently than converts. 예, 그리고 따르는 자는 어, 그냥 개종한 자와는 대화가 다, 그 말투가 다르겠죠. Followers live differently than converts. 예, 그리고 또한 삶도 다르겠죠. Followers smell like Jesus. 그래서 따르는 자들은 예수님의 향기가 납니다. Followers talk like Jesus. 그리고 예수님처럼 말을 하고요. Followers look a little like Jesus. 그리고 예수님을 또한 닮았습니다. And you can see this in in the so many stories in Scripture. 그래서 여러분 성경 전체에서 볼 수 있어요. Think about the life of the apostle Paul. 예, 사도 바울을 한번 보세요. He has a crazy conversion moment where his heart is revived. 예, 그래서 예수님을 만난 아주 놀라운 나온 개종의 순간이 있죠. And then he's blind and he hangs out in a room just trying to contemplate everything that happened. 예, 그래서 눈이 먼 상태에서 한 방에서 계속 어떤 일이 일어났는지 생각을 하고 있죠. And then we know for many years Paul was sort of um, just out building tents, 14 years. 그리고 나서 14년 동안 이제 바울은 계속 장막을 지었어요. We don't really know what's happening during that time. 그 시간 동안에 무슨 일이 있었는지 저희는 잘 But 몰라요. But when Paul emerges again in Acts chapter 13 in Antioch, uh, in Antioch. 하지만 사도행전 13장에 바울이 다시 등장할 하라는 He, he's not just a convert, is he? 이제는 더 이상 그냥 개종한 사람이 아닙니다. Now he's a follower. 이젠 예수님을 따르는 자가 됐어요. And and it's not too long before being in Antioch before he's launched out to the nations to bring transformation everywhere he went. 그리고 나서 얼마 지나지 않아서 안디옥에서 파송을 받아서 열방으로 나아가죠. You know what follows followers? 예, 그래서 그 팔로워를 따르는 사람들이 또 누군지 Power of God, signs and wonders follow followers. 하나님의 능력과 기적과 이사가 그런 사람을 따라갑니다. You see the apostle Paul everywhere he went, the power of God followed him. 그래서 사도 바울을 보면요, 어디를 가든지 하나님의 능력과 기적과 이사가 See, 따라요. followers understand lordship. 팔로워들은요, 주대심을 잘 They 이해해요. come to a realization that their life is no longer their own. 그들은 깨닫죠. 아, 내 삶이 이제 나의 것이 아니구나. Eh, we were bought at a price. 그리고 아, 내가 대가를 어, 지불하고 내 삶을 예수님이 사셨구나. Do you know? This is honest moment. I need your eyes again. 여러분 다시 눈을 마주쳐 주세요. Come on, guys. We're having a 솔직하게 얘기해 fireside chat. 주세요. Yeah. Eyes. Hot chocolate. 예, 핫초코 들고 Putting a 있고 few marshmallows in. 우리가 It's 모닥불 getting better. 피우고 Okay, 마시멜로를 okay. 조금 I need your 띄웠어요. eyes. 예, 여러분 눈 마주치고 So, followers of Jesus 예수님을 따르는 자들은요. know that they have been bought with a price 그래서 대가로 내가 and they're no longer their own. 집을 당해서 이제는 아 내 삶이 내 것이 아니구나라는 것을 Do 알아요. you know that you are no longer your own? 여러분 이제 아세요? 여러분이 이젠 여러분의 삶이 여러분의 것이 Do 아니라는 you 거. know that you are no longer the master of your own life? 그래서 여러분 삶의 주인이 더 이상 여러분 자신이 아니, Do 아니라는 you 아세요? know that you that God actually has a right on your life? 그리고 하나님이 여러분의 삶에 대한 권리가 있다라는 거 아세요? Because he created you. 왜냐면 하나님 하나님이 여러분을 창조하셨습니다. 그리고 지으셨으니까. He breathed His breath of life into you. 하나님의 생기를 여러분 안에 불어 넣으셨으니까. Then we walked away. 그리고 나서 우리가 걸어 나갔어요. Then He sent His Son to die for us. 그리고 나서 우리가 타락하고 나서 took all of our sins on Him. 모든 죄를 짊어지시고. Took Him to the cross with Him and conquered those sins. 모든 죄를 지고 십자가에 올라가셨어요. Got the keys from hell. 그래서 돌아가신 다음에 지옥으로 가서 그 죽음의 열쇠를 지고. 그리고 나서 부활하셔서 하늘의 보좌에 교회 가져가셨어요. 이 모든 것. Don't you think he has a right on our lives? 그 모든 것을 하셨으면 no, 당연히 여러분 삶에 대한 권리가 있지 않겠어요? He owns us. 예수님은 우리를 소유하고 계세요. And I'm telling you, all the the people who understand that God owns them change the world. 예, 그리고 아 예수님이 나를 소유하고 있어라고 믿는 사람들만이 세상을 변화시켜요. Every single hero in history that we would look to. 그래서 우리가 역사에서 보는 모든 영웅들을 보면 that truly changed the world around them. 정말 세상을 바뀐 바꾼 사람. Didn't do it as a convert. 그냥 개종한 상태에서 하지 않았습니다. They did it as a follower. 그들은 예수님을 따르는 자로 한 거죠. And I don't know how to fully like explain this to you, but I think you all get it. 그래서 제가 어떻게 다 온전히 설명을 해야 될지 모르겠지만 여러분 I, 알고 있는 것 같아요. I am fully a son of God. 나는 하나님의 아들이고 Do you believe you are sons of God, daughters of God? 여러분이 Come 하나님의 on, 아들 딸이라는 거 conversation here, 믿으세요? remember? Stay raw with me here. 예, 솔직하게 Do 그 you? 모습 그대로 나오세요. All of you. 예, 정말 Okay. 믿으세요? And I am fully a friend of God. 그리고 내가 또한 온전히 Do you 하나님의 all believe 친구야. that? Are 여러분 we 그게 still 믿으세요? good? Do you all? Do y'all believe that? 다 Okay. 믿, 으시겠어요 And I am fully loved by God. 그리고 내가 하나님의 사랑을 받고 Do you 있어요. 라고 believe that? 믿으세요? Are we all tracking 믿으세요? together? And I am fully a slave to God. 그리고 온전히 내가 또한 하나님의 종이야. Do we all believe that? 정말 그걸 믿으세요. Fully. All of 온전히. those all at the same time. 그 모든 것들이 한꺼번에 다 적용이 됩니다. No, no, come on, guys. This is where so many miss out on the extravagant relationship Jesus died to give us. 그래서 너무 많은 사람들이 이 모든 것을 누리지 못해서 예수님이 우리 위해서 돌아가신 그 모든 것들을 다 충분히 이해하지 And many 못해요. Christians are settling for breadcrumbs when he 그래서- died to give us a buffet. 예, 그래서 많은 크리스천들이 하나님이 우리를 위해서 만찬을 준비하셨는데 그냥 빵 부스러기를 먹으면서 And the 살고 buffet 있어요. is only accessed through true understanding of lordship. 그리고 만찬은요 우리가 주대심을 온전히 이해할 때만 즐길 Okay, 수 let's look at 있어요. it this way. 이렇게 한번 생각해 봅시다. Okay, God is fully Savior. Do you believe 그래서 that? 하나님은 온전한 구세주세요. Has He saved you? 여러분 All of you 구원하셨죠? guys, come on, let's just co- conversation here. 예, Okay. 아, 대화를 한번 해봅시다. He's fully, he's fully God. Do we believe that? Like, 온전히 yeah. 하나님이시죠? And he's fully Father. Do you believe that? 온전히 He really is. 아버지시죠? He's and, 믿으세요? and, and you think he's Father, and you think he's actually fully a friend. 예, 아, 나의 아버지인데 또한 나의 친구야. Do you know that the God is the sum total of all of his attributes at all times? 예, 그래서 하나님의 모든 상품과 본성이 항상 동일하다는 거 아세요? He's never like holy this day and then he's merciful this day. 그래서 하루는 거룩하시고 하루는 그냥 You know, 긍휼하시고 Tuesday's kindness day, 그래서 화요일은 하나님이 선하신 날이고 Wednesday's wonderful day. 그리고 수요일은 He 하나님이 is, 놀라운 the, 날이고 he is the total sum of all of his attributes at all times. 그게 아니라 모든 순간에 That's 하나님의 what God- 모든 상품과 본성이 So, so, 동일하다는 거. so roll with me here. Do you 그래서 believe 여러분 he's 잘 Father all the 따라오세요. time? 그래서 Not just 온전히 sometimes. 아버지라는 거. You 그냥 believe he's friend God all the 한 time. 번씩이 아니라 Okay, do 나의 you 아버지가 나의 친구라는 것. do you believe he's savior all the time? 그리고 또한 구주라는 것. Do you believe he is master all the time? 그리고 또한 주인이라는 거. 아, 믿으세요. 매 순간마다 not be master. 주인이 아닐 수가 없어요. Or he's not God. 주인이 아니면 하나님이 아닌 거예요. Or we're not followers. 아니면 우리가 실제로 예수님을 따르지 않는 거예요. We don't get to pick the attributes we like and the ones we don't. 그래서 하나님에 있어서 좋아하는 거는 내가 골라 먹고 싫은 거는 내뱉고 이런 게 아닙니다. I didn't marry 75% of my wife. 그래서 내가 나의 아내 75%랑만 결혼한 게 아니에요. I married 100% of my wife. 100% 결혼한 거죠. All of who she is. 그래서 아내 자체를 And 제가 I bound 다 결혼한 myself to 거예요. her. 그리고 제가 그 서약 안에 저희 자신을 So 묶었습니다. followers 그래서 따르는 자는요. love all of the attributes of God. 하나님의 모든 그 성품과 본성들을 다 사랑해요. But there's a third stage, I believe, in following Jesus. 근데 또한 세 번째 예수님을 따르는 삶에서 세 번째가 있다는 I've been 거 thinking this is, I'm just having a raw, honest conversation with you guys 제가 today. 여러분과 그냥 솔직하게 I 나누는 reflected 거예요. a lot as I was preparing to share with you guys. I reflected a lot on my own life. 이, 가, 이 시간을 준비하면서 제가 제 삶을 한번 도, Here, 되돌아봤어요. here's why. 왜냐면요. Because I, I have the privilege of working with hundreds and hundreds of young people just like yourselves. 그래서 여러분 같은 젊은이들 수백 명이랑 같이 일하는 기회가 있어요. And I worked with I've worked with so many young people that had legitimate encounters with God. 그리고 정말 하나님을 만난 경험이 있는 사람들을 제가 많이 You know, 봤어요. and came to DTSs and really had amazing life-changing experiences. 그리고 DTS에 와서 정말 삶이 변화됐어요. And some went on and they are bringing change everywhere they go. 그리고 그들은 나아가서 어디를 치유를 가든지 변화를 가져와요. I have hundreds of testimonies of people who are still going hard after God. 그래서 정말 하나님을 온전히 쫓아가는 그런 친구들에 대한 간증이 너무 많아요. Some that I've worked with, numbers of them. 근데 또 반대로 많은 어, 제가 we're, 아는 또 많은 사람들이 able to like worship on a Monday morning. 월요일 아침에는 예배를 막 하다가 and come, you know, join in the community. 그리고 공동체 안에서 뭐 즐기면서 자요. You know, have a conversation of, and pray talk to God. 예, 그리고 하나님과 대화도 하고 기도도 해요. And then yet as I would dig in a little bit deeper, we're living in compromise at the same time. 근데 제가 얘기를 하다 보면 또한 아는 것이 여전히 타협하면서 살고 있는 거예요. In this, and that I would summarize the compromise this way: 그래서 제가 그 타협을 요약해서 말씀드리면 still 이래요. living however they wanted to. 그냥 원하는 대로 살고 있죠. So it was like they could come to worship Monday morning and then like completely move into sexual immorality on Tuesday. 예, 그래서 월요일 아침에는 예배를 하다가 화요일에는 부도덕한 성적인 관계를 They 가져요. could pray on Wednesday morning and be in the community and full of joy. 그래서 수요일에는 공동체 안에서 같이 기도하고 또한 기뻐해요. And then somehow justify like dabbling in, you know, stuff that I would consider witchcraft. 그리고 나서는 내가 주술이라고 보는 그 이상한 행위들을 또한 합니다. Yeah, I mean just some of the weird stuff that's in movies today. 그냥 영화 안에서 하는 것들을 똑같이 한, 따라하는 거예요. Crazy deals. 너무 이상한. That have become somewhat normal unfortunately in our culture. 그래서 정말 슬픈 것은 그 어, 주술 같은 그런 행위들이 우리 문화에서는 그냥 How many times 거예요. believers have to leave the Holy Spirit at the entrance of a theater or the entrance of a movie before they go in? 그래서 너무 많은 크리스천들이 영화관 그 입구에선 성령님을 떠나서 그 영화를 보고 And I reflected on my own life. 그래서 제가 제 삶을 when I was uh, like in high school this certainly was my life. 왜냐면 제가 제 고등학교 때 삶을 보면 제, Man, 저 또한 I, 그랬어요. I would go to church on Sundays. 일요일은 내가 교회를 가고 But I watched garbage. 그리고 정말 쓰레기 같은 그런 I 영상들을 많이 wrestled with 봤어요. pornography. 포르노도 저희가 보고요. I, li- I really did do whatever I wanted to do. 정말 제가 원하는 대로 했어요. But then I would still, I was a Christian, 하지만 여전히 크리스천이라고 I 말했죠. believed. 믿었어요. just trying to follow. 어 그리고 물론 따르려고 But then I 했어요. was reflecting on when I when I was 18, I came to my DTS. 근데 제가 생각해 보니까 18살 때 제가 And, 뒷제사를 and you know, 왔어요. I, I had some pretty amazing encounters with Jesus. 예수님을 놀랍게 또한 But no 만났죠. more amazing than any one of you in this room have had. 근데 여러분보다 그렇다고 더 놀라운 I'm not 경험을 한 like the 것도 guy that 아니에요. sees angels, you know. 그러니까 저는 천사 보는 그런 사람이 I'm not a 아닙니다. guy that even feels the Holy Spirit all the time. I wish I did more. 그리고 매번 뭐 성령님이 느껴 져 이런 사람도 아니에요. But I, I had an encounter in my DTS beyond an experience. 근데 경험 이상의 그런 만남이 I would call 예수님과의 it a, 만남이 I would call 있었어요. it a truth encounter. 제가 진리를 만난 I had a 거죠. revelation of the truth of who God was. 하나님이 누구인지에 대한 그 진리의 계시가 임한 거예요. And at 18, 그리고 18살 때 I became a follower of Jesus. 그때 제가 예수님을 Like- 따르는 자가 됐어요. And I can honestly say for the last however many years that is, 그래서 제가 그러고 나서 that I have I have never turned back on that. 한 번도 그 진리에 대해서 제가 And conviction has grown in my 돌이킨 적이 heart. 없어요. 그래서 제 안에는 죄에 대한 깨달음이 더 You know, I, 많아지고요. I've learned over years to say no to more things I should and yes to more things that I should. 예, 그리고 내가 노해야 되는 순간에 대해서 예스해야 되는 순간에 Was 대해서 it 더 많이 instant? 분별하게 되고요. It's maturing in God. 즉각적으로 일어나는 게 아니라 물론 하나님 안에서 성장하는 과정이 But I've 있습니다. often thought to myself, what makes the difference between a convert and a follower? 근데 제가 계속 생각했죠. 개종한 사람과 따르는 자의 그 차이점이 무엇일까? And then what moves a follower into something even greater? 그리고 따르는 자 그 다음 단계가 So here's a 무엇일까? couple things I came to conclusion in my own life. 제가 제 삶을 돌이켜 Are, 보면서 are you guys okay with 결론 this? 내린 Just 몇 be honest 가지가 about my own 있어요. life here. 그래서 제 삶에 대해서 솔직하게 Is at the 얘기해도 end of the 괜찮을까요? day, 그래서 이제 그 하루가 끝났을 there, 때 there came a point in my life 제 삶에 이런 순간이 where 온 I 거예요. really believed and joyfully embraced that I was a slave to God. 내가 하나님의 종이라는 것에 대해서 내가 기쁘게 온전히 그것을 But I 받아들인 don't know how to 거예요. say this to you. There was no drudgery in it. 근데 그거를 망설이면서 제가 어쩔 수 없이 It 결정한 게 was like 아닙니다. I had a revelation. He owned me. 그냥 저에게 계시가 임한 거죠. 하나님이 나를 소유하고 And that he's the 있구나. greatest master who has ever existed. 그리고 어 어떠한 세상의 어떠한 존재보다도 나를 소유하기에 적합한 really, 주인이구나. I was really honest. I, I had an understanding that my life was no longer my own. 그리고 제가 솔직하게 그런 깨달음이 온 거예요. 아, 내 삶이 더 이상 내 것이 아니구나. But honestly, that was a joyful thought. 근데 그 생각이 어려운 것이 아니라 Because when my life 거예요. was my own, I made a mess of it. 아니면 내 삶이 내 거라면 내가 얼마나 더 많이 실수를 했겠어요. You can relate to that. 여러분도 동감하시죠? When I steered the ship, it ended up on the rocks. 내가 운전 시간대를 잡으면 저는 바위를 향해서 갈 수밖에 When I 없어요. drove the car, it always went off the road. 그리고 내가 차를 운전하려고 할 때마다 길을 비껴서 가요. When I really understood that I was no longer my own, we we stayed on the road a lot more. 그래서 내가 아더 이상 내가 내 삶의 주인이 아니라는 것을 깨달았을 때 계속 올바른 방향으로 And at a 가는 거예요. revelation of really understanding that I am a slave and I'm so happy about that. 그리고 아 내가 정말 종이라는 깨달음이고 나는 그래서 너무 I 좋아라는 don't get to do whatever I want anymore. anymore. 이제는 더 이상 내가 그냥 하고 싶은 대로만 할 수 없어. But I don't want to do whatever I want. 하지만 나는 그렇게 하고 싶지도 않아. I want to make him happy. 나는 하나님을 기쁘게 하고 싶어. It's like in my marriage. 결혼도 마찬가지야. I don't want to do whatever I want my marriage. 그냥 결혼 안에서 내가 하고 싶은 대로 하고 싶지 않아. I want to do what's going to bring pleasure to my wife. 내 아내를 기쁘게 하는 것을 나는 하고 싶어. And and I had this this revelation of wanting to be in total submission to the lordship of Jesus. 그래서 그런 계시가 임한 거죠. 하나님 저는 정말 주님의 주대심 앞에 온전히 항복하고 싶습니다. And that I can honestly say was, you know, I, I was an unfolding revelation over a number of years. 그리고 10년 동안 그 계시는 계속 풀어지고 있는. And then I thought about 거예요. how I relate to Him right now. 그리고 나서 나는 지금 하나님과 어떤 this, 관계를 맺고 있나라는 생각을 inviting 해봤죠. You into. 그래서 제가 여기에 여러분을 초청하고 싶어요. Is that I don't even need I, don't- I hope you understand this, I don't even need to think of myself as a slave anymore. 더 이상 내 자신을 종으로 생각할 필요도 없어요. Because I, I walked, I became a convert, you know, as, when I was a kid, walked, you know, 어렸을 때 believed. 어렸을 때 제가 개종했어요. I became a follower when I was 18. 그리고 18살 땐 제가 따르는 자가 됐어요. And somewhere along the way, 그리고 그렇게 계속 I, 가다 보니까 I would say that I am understanding or moving into 그래서 내가 이해하고 the, 내가 I would 계속 say 그 the 어떤 third and 삶을 the greatest 살겠냐면 stage of following Jesus. 예수님을 따르는 세 번 번째 단계 From 가장 lordship, 위대한 understanding that I've been bought at a price. 그래서 주대심 아래 내가 정말 대가집을 당해서 내가 I I would call wholeheartedness. 예수님 값을 치렀구나. 내가 온전히 wholeheartedness. 정말 온전히 전심으로 where I am a slave. 종이고 나는 but I, 종이고. I don't think of myself as a slave. 근데 내 자신을 종으로 생각하지 but 않아요. I needed to. 근데 그렇게 생각해 된 때가 있었죠. And, and, until wholeheartedness was birthed inside of me. 그래서 그 고백을 하고 그 결정 내렸을 때 내 안에 It's not really a wrestle. Let me explain this way. It's not as much of a wrestle as it used to be. 그래서 옛날만큼 내가 포기하는 것이 그렇게 이제 like, 더 이상 어렵지 않아요. I know I should do that, but I really want to do this. 아 저렇게 해야 되는 거 알지만 나는 진짜 이거 하고 싶은데. I really know I should follow Jesus, but I really want to just kind of live my own life. 아 예수님 따르는 다른 따라야 되는 거 내가 아는데 나는 그냥 여전히 이렇게 살고 싶고. But when wholeheartedness hits the human heart. 근데 우리가 전심으로 하나님을 can only happen through the avenue of lordship. 예, 주대심을 우리가 고백했을 때만 그렇게 될 수 있습니다. Then the majority of our motivation is to live to please Him. 그렇다면 우리가 삶을 살고자 하는 우리의 대부분의 동기가 like 하나님을 기쁘게 하고 to a relationship. 싶어서. 래서, liken it to a relationship. 예, 그래서 관계라고 한번 생각을 해봅시다. It's like you believe when you see the girl, right? You're like, 여러분이 정말 그 여자를 만나면 그런 I'm a 마음이 believer. 들겠죠. "Oh." and and 나는 and you 진짜 believe, 믿어. and there's a moment, or when you see the guy, 예, 그리고 나서 you think I, I believe, man. I believe this is possible. 아, 이게 진짜 될 것 같아라는 믿음이 생기죠. And you know if you're if you're blessed then it is possible and it happens, right? 예, 그리고 정말 여러분이 그게 맞는 거라면 그렇게 되겠죠. And then you enter into the covenant of marriage which is lordship. 그리고 나서 어, 결혼이라는 서약 가운데 들어가는데 그게 바로 주입니다. Are you still tracking with me? We'll take a break soon. 예, 곧 쉬는 시간 가질 But 텐데 you know, when 따라오고 we when you 있어요. enter in the marriage covenant, the true marriage covenant, divorce is never an option. 그래서 우리가 진정한 결혼 사회가 할 때는 이혼이라는 옵션 자체가 없습니다. But but my what holds my marriage together, the the greatest, you know, peaks of our marriage aren't just referring back to the marriage covenant. 근데 우리가 결혼을 정말 잘 즐기는 것은 우리가 아 나는 서약했어라는 그것만 생각하는 게 아닙니다. It's like that's been settled. 그거는 이미 결정 난 거야. 끝난 일이야. The greatest joy of marriage is wholeheartedness. 결혼의 가장 깊 기쁘고 즐거운 것은 우리가 온전히 서로 사랑한다라는 거죠. We're surrendered to each other. 서로를 향해서 항복된 거죠. God. 그리고 하나님 Now the joy is wholehearted love for each other. 그래서 기쁨은요. 그 최고조는 그냥 서로 계속 기뻐하고 사랑한다라는 My 거예요. My wife's been gone for like 4 days. I told you, you know, I've got all the kids. 예, 그래서 Holy 제 아내가 smokes. 떠난 지 한 4일 정도 됐어요. So much respect 애들, for my wife. 예, 그래서 아내에 대한 존경심이 더 많이 But 커졌습니다. We have, we have an awesome marriage and I, I am not embarrassed of that. I'm, 저는 call 정말, pride, call whatever you want, but we have an epic marriage. 예, 그래서 뭐 교만이라고 말할지 몰라도 저는 자랑스럽게 얘기할 수 있는 것은 우리는 너무 좋은 결혼을 가, And 하고 the joy of having her come back. 그래서 아내가 돌아온다는 것만 생각해도 is so fun. 그래서 너무 재밌어요. And in wholeheartedness. 정말 온 It's not just like 전심으로 my wife's coming back and now I live married again. 아, 아내가 이제 돌아오는구나. 이제 다시 결혼 생활로 돌아가는구나. The, the love of my life is coming back. 아니야, 내 삶의 그 사랑이 지금 오고 And, 있어. and, and in those moments, you write poems. 그리고 그 그런 생각을 하면 막 시도 나오고요. I, I, this is how much I love my wife. I went, I went and bought, I went candle shopping yesterday. 내가 아내를 어느 정도로 사랑하냐면 제가 향초를, 사러 갔습니다. 한 제가 살면서 한 번도 향초를 사본 적이 없어요. I want the house to smell so good when she walks in the door. 아내가 집으로 돌아오는 순간 정말 집에 좋은 향기 났겠어요. Last night I did cleaning whatever I have to that she comes back and is so blessed to come home. 그래서 아내가 이제 오기 전에 제가 어제 저녁에 다 집 청소하고 다 했습니다. 그래서 아내가 정말 기쁘게 Ah, and why? 그리고 왜 I'm not thinking about the marriage covenant. That was important and it still is, but it's it's more than that. 제가 왜 그랬을까요? 제가 단지 아 결혼 사역했으니까 이런 생각 안 하죠. It's wholeheartedness. 그냥 전심으로 사랑하니까 하는 거예요. It's it's why I spent an entire flight, f- o u r or five hours, writing a poem to her. 예, 그래서 비행기 안에서 네네 시간 다섯 시간 정도 계속 시를 아내를 위한 시를 쓰면서 왔어요. I'm in love with her. 정말 아내를 너무 저는 여전히 너무 사랑합니다. 그리고 그 부분에 대해서 부- 수치감이 없어요. What if Christians lived like that towards God? 그래서 크리스천들이 하나님을 향해서 그렇게 살면 어떨까요? This is what He created you for. 하나님이 그것을 위해서 여러분을 지은 거예요. Marriage is a shadow. 결혼은요 그냥 그림자에 It's a 불과합니다. type. 예, 그냥 We won't be 우리가 married in heaven. 결혼에서는 Like we are now. 천국에서는 우리가 지금처럼 And 결혼한 I, I, 상태가 this 아니겠죠. morning I was praying for you guys again. I was thinking about how much I love my wife. 그래서 제가 오늘 아침에 여러분을 위해서 기도하면서도 여전히 나는 내 아내를 So 너무 사랑해 distracted. 이 생각만 하고 있어요. And I was and I thought to myself, what we will experience with God for eternity is a million times greater than my love for my wife. 근데 내가 아내를 사랑하는 것보다 우리가 영생 가운데 예수님을 사랑하는 그게 얼마나 수만 배 더 크겠어요. This is what he died to bring us into. 그래서 그것을 위해서 예수님이 십자가에 And 돌아가신 and we 거예요. can't have it without lordship. 그리고 주대심 없이는 그것을 경험할 수가 없어요. But so many people want it, but they don't want to give up. 너무 많은 사람들이 이것을 원하지만 또한 자기가 좋아하는 것을 포기하고 싶지 않아요. They don't want to wave the surrender flag. 그 항복의 그 깃발을 들고 싶지 않아요. And then we wonder why Christianity is somewhat discouraging and not that life-giving. 그리고 나서 어 왜 기독교가 어 왜 기독교가 생명력이 없지 재미가 없지라고 생각하죠. 저도 오랫동안 그렇게 생각했습니다. myself, being a Christian is miserable. 어, 기독교를 사는 거 진짜 Because 괴로워. I, I have the same level of misery as my buddies, but I have to pretend like I don't. 왜냐면 다른 친구들이 괴로워하는 것처럼 나도 똑같이 괴로운데 괴롭지 않은 척을 해야 돼. 나는 크리스찬이니까. Lordship. 주대심. is where we begin to enter into the transformed life. 그 주대심을 통해서만 우리가 변화된 삶을 And 살수 only in 있어요. Lordship 그리고 주대심 안에서만 can we then step into wholehearted devotion. 우리가 전심으로 하나님 앞에 위탁할 수 있습니다. Guys, 헌신할 수 imagine that 있어요. I, I'm. I know, this is really real and really raw for me. I'm not teaching right now. I'm telling you where I'm at. 예, 그래서 제가 강의를 하는 것이 아니라 그냥 제가 제 삶을 지금 나누고 있는 What's it 거예요. like to wake up in the morning and live to please God? 그래서 아침에 일어나서 아 오늘은 어떻게 하나님을 기쁘게 하지라고 생각하면서 일어나면 얼마. The same way that I woke up this morning with the anticipation of my wife returning. 그리고 오늘 아침에 제가 아 오늘 아내가 돌아와라는 그런 기대감으로 제가 하루를 시작한 것처럼. But He's God. 근데 그분은 하나님이잖아요. What's it like to wake up in the morning and go God my My sole ambition today is to please you. 그래서 하나님 저의 유일한 그 야망은 오늘 하나님을 기쁘게 하는 거예요라고 생각하면서 일어났으면 어떨까요? h e a r t e d devotion. 전심으로 우리가 하나님 앞에 헌신하는 겁니다. Man. Those people change the world. 그런 사람들이 세상을 바꿀 수 있어요. Those are our heroes in history. 그리고 그런 사람들이 우리가 영웅으로 생각하는 Those are 그런 men like Lauren 생각들입니다. Cunningham. 로렌 커닝햄 같은 분이 I remember 그렇죠. once with tears in his eyes, he told me this. 그래서 로렌이 한 번은 정말 눈물을 흘리면서 He 저에게 said, 이런 Andy, 얘기를 한 so 적이 many 있어요. people want God to hear what's on their heart. 그래서 너무 많은 사람들이 하나님 저를 향한 하나님의 마음은 어때요라고 듣고 싶어 He 하지만 said, but Andy, so few people want to hear what's really on God's heart. 근데 정말 너무 적은 숫자의 사람들이 하나님 하나님 마음에는 뭐가 있어요라고 물어보는 thought to myself in that moment, this man understands the depth that I don't even understand. 그래서 제가 생각했죠. 아 로레는 내가 이해하고 아는 것보다 더 많은 것을 아시는 거예요. Wholehearted devotion. 정말 전심으로 헌신한다라는 게 어떤 건지. You were created for this. 여러분이 그것을 위해서 지음을 받았어요. Anything less does leave us in a discouraging version of Christianity. 그리고 여러분이 그 이하의 삶을 살면 정말 크리스찬을 기독교를 보면서 낙심할 수밖에 없어요. I'm on the journey with you. <laughs> 저 여전히 여러분과 함께하고 있습니다. I want to love him so much more than I love him right now. 지금보다 더 많이 하나님을 전 사랑하고 싶어요. I want to be I want to have an even deeper revelation of being owned by him. 그리고 정말 내가 하나님의 것이라는 그 계시가 더 크게 임하기를 원해요. We really are his servants. 우리가 정말 그의 종들입니다. At the same time we're his friends. 근데 동시에 또한 우리는 그분의 친구예요. Same time we're his sons and daughters. 그리고 동시에 우리는 그분의 아들과 딸입니다. We're his beloved. 우리는 그의 사랑하는 자. We're the love of his heart. 우리는 하나님이 정말 사랑하는 그 존재입니다. We're slaves in his kingdom. 그리고 그 왕국에 우린 종이에요. All of the above at the same time. 이 모든 게 동시에 일어납니다. So we're going to we're going going to take a break. I want to pray just here for a minute. 그래서 제가 쉬는 시간을 갖기 전에 And then we're just going to 같이 jump into the scriptures and just let this sink a little bit deeper. 그리고 나서 우리가 어, 두 번째 세션에는 성경 구절을 보면서 더 깊이 하나님 말씀하시도록 So, Holy Spirit, we love you. 제 성령님 저희는 주님을 And 사랑합니다. we just pray this morning you do something so deep, so raw, and so real in our hearts. 성령님만이 우리 마음 가운데 정말 깊 깊이 아주 솔직하게 저희 다룰 수 있습니다. Not another conversation just about you. We want to have a conversation with you. 하나님에 대해서 우리가 얘기하는 것이 아니라 하나님과 함께 얘기하고 싶습니다. Would you just visit us in this room today? 하나님 오늘 저희를 방문하여 주십시오. Lead us into a revelation of lordship that we desperately need. 자 하나님 우리에게 너무 필요한 그 주대심에 대한 계시를 저에게 주십시오. Lead us into the joy of wholeheartedness that we desperately want. 그리고 우리가 정말 원하는 그 전심으로 하나님을 사랑하는 것에 대해서 더 가르쳐 주십시오. Amen. Amen. Okay, we're going to jump right it back in after the break, okay, guys? So let's 쉬는 시간 keep it 끝나고 raw, 바로 okay? Let's just keep 시작할 having a 텐데 계속 conversation. 솔직하게 우리가 하나님 앞에 열었으면 좋겠어요. So guys, we'll be back by 45, 10:45, 15 minutes break. 그래서 You got me? Yeah, I'll do it. You're a great translator. Thank you. She's super good, huh? You guys are blessed to have amazing staff. 멋진 간사들이 있어서 축복받으셨습니다. Okay, so let's just jump right back in. We are 바로 going, 들어갈게요. going to jump into the scriptures here a bit 네, 말씀을 이제 들어갈 건데요. on this understanding of wholeheartedness from from lordship. 자, 온 마음을 다한 것에 주님을 따라가는 것, So becoming followers 우리가 주님을 따라가는 거에 because he 대해서 actually is Lord. 왜냐면 주님은 주님이시기 Lives are 때문에 no longer our own, 우리의 인생은 이제 우리 게 but we're really 아니잖아요. happy about that. 그것에 대해서 되게 행복하죠? And so I want you to turn real quick to Romans chapter 6. 로마서 6장에 빨리 펴주세요. I would say this is one of the biggest breakdowns in modern Christianity. 그래서 가장 어 이렇게 풀어지 지금 현실의 기독교에는 가장 풀어지는 말씀인 것 같아요. And one of the most important things for us to understand as a young generation of leaders. 그리고 젊은 리더로서 우리가 정말 이걸 필수로 알아야 되는데요. Because you guys are all leaders, you do believe that, right? 우리 모두가 리더인 걸 여러분 믿으시죠? Wonderful. So Romans chapter 6. 로마서 6장. I, we don't have time to read the whole chapter, though we should. 우리가 6장을 꼭 읽어야 되는데 그걸 다 읽을 수 있는 시간이 없어요. We're going to start in verse 11. 자 11절부터 시작할게요. And this is to I want to dive deeper into understanding what lordship really 그래서 is. 제가 주된 것이 무엇인지를 더 깊게 들어가고 싶어요. You guys want to switch? I don't know how these guys do this. It is amazing. I am so American with my one <laughs> language. 한 가지 언어밖에 못하는 제 자신이 얼마나 Yeah, 미국 American. 사람인지. It's terrible, huh? You guys are so smart, man. Okay, verse 11, Romans chapter 6. 그래서 6장 11절을 보면요. Can someone stand up and read uh, verse 11 through 14, nice and loud? In one in English and then one in Korean. 예, 그래서 영어로 한국어로 일어서서 한 Like 사람씩 it's the 해주세요. Bible. 진짜 성경을 읽는 것처럼. Uh, starting 11 through 14. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Okay. Someone in Korean. 예, 한국 한국어로 일어서서 한 명 읽어주세요. 이같 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽인 자여 그리스도 예수 안에 사는 게 대하여 살아있는 자로 여겨지라 그러므로 너희는 죄가 너희 죽은 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사역에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 유의 무기로 죄에게 내, 주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. Okay, so this scripture comes on the heels of what's already been said. 예, 그래서 이 구절은 저희가 이미 이야기하는 것에서 계속 which 나오고 is 있습니다. that we're a new creation in Christ. 우리가 그리스도 안에서 새로운 푸- 피조물이라는 We're 것. no longer what we were before salvation. 그래서 구원 이전의 그 상태와는 다르다는 Everything's 것. changed. 모든 게 바뀌었어요. We've been brought into grace, 그래서 이- 저희가 은혜 가운데로 the 들어갔습니다. forgiveness of sins. 그래서 죄에 대해서 용서함을 받았어요. But there is a, a strange, I would say, almost theology out there today 근데 정말 어, 이 사람들이 이상한 신학을 얘기하고 that 있어요. sort of you can kind of get saved, 그래서 구원을 받았는데 and then from that point on, it really doesn't matter what you do because there's forgiveness. 그리고 나서는 너희가 어떻게 무엇을 하든지 상관이 없다. And he'll 용서가 just keep 있으니까. forgiving. 그래서 계속 그냥 용서함을 받으면 된다. And it's okay to kind of just call yourself Christian and do whatever we want. 그래서 크리스찬이라고 말을 하면서 원하는 대로 살아도 된다. In verse 1 of chapter 6, 근데 6장 I'll just 1절을 summarize it. 보면요. It says, What shall we say? 그럼 우리가 뭐라고 얘기할까요? Should we go on sinning so that grace may increase. So 은혜를 더 많이 받도록 계속 우리가 죄를 지어야 합니까? Goes, no way. 아 절대 아니죠. We died to sin. How can we live in it any longer? 우리가 죄에 대해서 죽었는데 어떻게 계속 죄의 영향을 받습니까? In other words, if grace and forgiveness are so good, 그래서 은혜와 용서가 그렇게 then why not just sin a lot so that we can experience lots of grace and forgiveness? 그래서 우리가 그 은혜하고 용서를 더 많이 받도록 더 많이 죄를 지으면 어떨까요? Goes, no way. 절대 아니죠. You've died to sin. 죄에 대해서 죽었잖아요. You can't let it reign any longer. 더 이상 그 죄가 여러분을 다스릴 수 없습니다. But there's this strange thinking out there today in our generation. 근데 우리 세대 가운데 사람들이 이상하게 생각하는 게 있어요. Where you kind of become a Christian. 아, 크리스천이 됐어요. And then just do whatever you want. 그냥 원하는 대로 해요. Just coast. 그냥 원하는 대로 그냥 there's 마음대로. Grace, there's forgiveness. 어 그래도 은혜가 있어, And 용서가 says, 있어. We say things like, oh, you know, that's striving. 어 그건 몸부림치는 거야. 그렇게 하지 마. Let's be very clear. 근데 우리 우리 명확하게 Striving only applies to trying to earn our salvation. 그래서 몸부림침은요. 우리가 하는 행동을 통해서 내가 구원에 이르겠다라는 거예요. Only he can give us salvation. 하나님만이 예수님만이 우리에게 구원을 줄수 있습니다. Striving is biblical when it comes to growing in Christ likeness. 근데 우리가 그리스도를 닮아가는 데 있어서는 몸부림이 있어야 돼요. We're commanded to work hard in becoming like Christ. 그래서 그리스도가 그리스도처럼 되어가는 데 있어서 우리가 실험해야 되는 부분들이 있습니다. So the ungodly striving, it only applies to trying to earn our salvation. 그래서 하나님이 원치 않은 그런 몸부림은요, 우리가 스스로 구원을 이루겠다라는 거예요. which we will never be able to do. 근데 우리는 그렇게 할 수도 없죠. So we rest in our salvation. 그래서 우리가 우리 구원에 거, Oh, hear me 처해 on this real 있어요. quick. Let me get everybody's 구원에 eyes 속해 again. 있어요. All eyes. 다 눈 마주쳐 주세요. Come on, raw conversation. I'm not a pastor, preacher, teacher. 예, 제가 뭐 어떤 교사로서 목사로서 여기 서 있는 거 아니에요. We're just having a conversation. 그냥 서로 이렇게 대화하고 So many 있는 거예요. Christians have been striving in their salvation, 많은 크리스천들이 자기 구원을 얻으려고 trying to 몸부림쳤어요. earn it, 그걸 얻으려고. And then they resting in their sanctification. 그리고 나서 구원받은 다음에 성화되는 데는 그냥 이렇게 안식하고 있어요. Totally backwards. 근데 완전히 거꾸로입니다. Rather we're to rest in our salvation. 구원 안에서 우리가 안식하고요. And we are to strive in our Christ likeness. 그리고 나서 그리스도를 닮아가는 데 있어서 몸부림을 no, 쳐야 come 돼요. Come on. Paul says I beat my body into submission. 그래서 내 몸을 순종하기 위해서 내 몸을 친다라고 바울 바울은 얘기를 But he's 하고 있죠. resting in his salvation. 하지만 구원에 대해서는 쉬고 Says- 있어. 아, he says he 안식을 knows 취하고 he 있어요. stands in grace. 그래서 내가 은혜 가운데 서 있다라는 걸 But in 알아요. the same moment, he said, then in, and later on in Philippians, he says, But I am pressing on towards that which Christ has died for. 그리고 나서는 그리스도가 죽은 그 모든 것을 위해서 내가 계속 달려간다라고 얘기를 Part of 하고 the 있죠. strange theologies out there right now is to go, No, I'm just resting in my sanctification 그래서 많은 어, 잘못된 신학은 뭐라고 얘기하냐면 or my 아, Christ likeness. 아 그리스도를 닮아가는 데 있어서 그럼 나는 그냥 쉬면서 like 안직하면서 그렇게 그냥 자연스럽게 돼갈 거야. 어 아무것도 하지 않아도 그냥 쉬세요. And the problem is is that thousands of Christians are resting their way right into dull spirits and dead spirits. 근데 현실은요. 많은 크리스천들이 그냥 계속 쉬면서 오히려 그 죽은 그 영혼이 죽어가고 있습니다. The fire is dim. 예. 그 마음 안에 있는 불이 지금 Yet 꺼지고 있는 the 거예요. The Bible invites us into stoking that that fire. 하지만 성경에서는 그 불을 다시 so 일으켜야 된다고 얘기하고. So what we just read right there. Sorry, take a drink. 그래서, yeah, yeah. 우리가 방금 읽은 것처럼. He says, "You're dead to sin." 죄에 대해서 죽었다. but alive to God. 근데 하나님에게 있어서는 살아 있다. Then the, here's are some of the verbs he uses. 그리고 나서 어떤 동사를 He, 사용하는지 he 한번 says, 보세요. "Do not let sin reign. 죄가 다스리지 않도록 해라. Do not offer yourselves to sin, 그리고 죄에 대해서 자신을 드리지 마라. but offer yourself to God. 하지만 하나님께 여러분을 자신을 Offer 드려라. every part of yourself." 그리고 모든 것을 드려라. That sound like resting, or does that sound like pressing in? 그게 쉬는 쫓는 겁니까? 아니면 계속 향해서 열심히 He's 달려가는 invited 겁니까? us to press in for Christ likeness. 그래서 그리스도를 닮아가도록 계속 쫓아가라라고 He goes on, it gets better. 그래서 더 좋아지고 있으면 계속 읽어봐요. Stick with me, guys. 예, 계속 따라. Come on, elbow the person next to you and say, "This is important." 예, 옆에 있는 사람을 치면서 이거 되게 중요해라고 얘기해 주세요. This is life or death for a Christian. 예, 이게 삶 또는 죽음을 가져온다. Come on, guys. The worst thing, the worst, worst, worst, worst, worst thing. 그래서 정말 정말 최악은요. 20 years from now. 20년 후에 지금 calling ourselves Christians. 우리가 크리스천으로서 dull spirit. 크리스천인데 영혼은 죽어 있어요. No fire. 불이 없어요. No intimacy. 그리고 친밀감도 없어요. Just brand name. 그냥 타이틀만 걸고 있어요. Worst thing. 그게 We 최악인 are 거죠. pressing in for a breakthrough. 돌파를 갖기 위해서 우리 계속 달려가는 거예요. Okay, verse 15. I'm going to read this in English and just ask, read along in Korean and English. 예, 그래서 한국어로 읽진 않을 테니까 눈으로 따라 주세요. 따라해 Verse, 주세요. verse 15 all the way through 23. Track with me on 예, this. 15절에서 23절. Okay, here's this is so important. One of my favorite paragraphs that Paul writes. 그래서 바울이 쓰는 문단 중에서 제가 제일 Actually, just through 좋아하는 verse 18. 예, 18절만. He says, What then? Shall we sin because we're not under the law, but under grace? By no means! Exclamation point. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and you have become slaves to righteousness. Oh! I would give anything that our generation would understand this. 우리 세대가 이거를 꼭 알았으면 좋겠어요. We won't change the world with more converts. 그냥 사람들을 개종시킨다고 해서 우리가 세상을 바꿀 수 있는 게 아니에요. We can only change the world with followers, wholehearted followers. 전심으로 예수님을 따르는 사람들을 통해서만 세상을 바꿀 수 있습니다. 그래서 우리가 조금 쪼개서 한번 볼게요. Say this out loud. 큰 소리로 따라. Freedom is an illusion. 자유는 환상이다. Freedom as we have defined it 그래서 우리가 정의한 자유예요. is the freedom to do whatever you want. 그래서 그 자유는 아 그냥 원하는 대로 해라는 If 거예요. you're from America, 그래서 미국에서 we've made a 왔다면 big deal out of this freedom. 이 자유를 너무 지금 Our nation, 크게 you 보고 could say, 있어요. was founded on some of these liberties. 그래서 자유 가운데 이 나라를 세웠다라고 사람들이 얘기하죠. But our founding fathers and many of even our parents' generation 하지만 우리의 조상들 또한 우리 부모님 세대에서는요. understood that freedom came with a cost. 자유를 얻기 위해서는 대가를 지불해야 된다는 걸 Our 알았어요. generation takes that for granted. 우리 세대는 그 대가에 대해서 모릅니다. And our freedom we define as the freedom to do do whatever the heck we want. 그리고 자유를 어떻게 정의하냐면 그냥 내가 원하는 대로 하는 게 자유야. Think about it, guys. 한번 생각해 보세요. We want our food how we want it, when we want it, the temperature we want it, with the right mustard we want, with the right pickles we want. 예, 그래서 먹는 걸 생각하면 내가 원하는 때에 내가 원하는 만큼 원하는 온도, 내가 원하는 머스타드까지 내가 정하겠다. You want to see someone from our generation get really mad? Send them somewhere with no wireless. 예, 그리고 우리 세대가 진짜 화내는 거 보고 싶잖아요. 그러면 와이파이 없는 데로 한번 보내 보내 보세요. You want to see them you know, really mad? Give them slow wireless. 그리고 인터넷 느린 데로 한번 보내 보세요. 엄청 야. 화내겠죠? Oh yeah, we we want it how we want it when we want it. 우리가 원하는 때, 원하는 만큼 우리는 주장합니다. Could be said that we're the most entitled generation to ever live. 가장 자기의 권리를 주장하는 그런 But I think God 세대입니다. has another report for our generation. 하지만 하나님은 우리 세대에 대해서 And 다르게 I believe we will be 말씀하세요. known as the most surrendered generation to ever live. 그리고 정말 역사에서 가장 하나님 앞에 율법에 항복된 세대다라고 그렇게 이제는 기록하는 거예요. That? 여러분 믿으세요? Do you believe that? 정말 믿으세요? Okay, so let's go back to the topic of freedom. 예, 그래서 자유에 대해서 다시 한번 얘기해 봅시다. Let me ask you this. 물어볼게요. Freedom to do whatever I want. 내가 그냥 원하는 대로 할 거야라는 자유. So I decide that um, being sexually active with numerous people would, is what I want. 그래서 내가 원하는 게 많은 사람들이랑 그냥 자유롭게 성관계 갖는 것. Two years later. 2년 후에 STD, STD 병이 걸렸어요. 10 years later, 10년 후에 dead. 죽었어요. Freedom? 그게 자유입니까? Okay, I decide that my freedom is that I do whatever I want. 그래서 내 자유는 그냥 내가 원하는 대로 내가 할 거야. I think drugs are great. 어, 마약 좋아. A couple years later, 몇 년 후에 relationships broken, 관계들이 깨졌어요. bankrupt, 그다음에 돈도 없어요. Debt. 죽었어요. maybe 아, violence. 아 빚을 빚을 졌어요. 뭐, 이제 freedom? 폭행하고 그게 자유입니까? Okay, I decide freedom is that I do whatever I want. 자유가 어, 내가 원하는 대로 할 거예요. Decide that really any old movie goes. Doesn't matter if they're vampires or if they're sucking each other's blood or if they're zombies. It just doesn't really matter. 그래서 뭐 좀비 영화든지 아니면 서로의 피를 빨아먹는 뱀파이어 무비든지 상관없어 다 볼 거야. Watch whatever I want. No one else should tell me those standards. 그냥 보고 싶은 거 보면 되지 왜 누가 상관해? Two years later. 2년 후에. Confused. 혼란스러워요. Dull spirit. 예, 영혼은 죽어 있어요. No fire. 불이 없어요. Freedom? 그게 자유입니까? Okay, I decide freedom is that I want to do whatever I want. 자유가 그냥 내가 원하는 대로 할 거예요. I decide messing around physically with, you know, a girlfriend is totally fine. 그래서 여자친구랑 그냥 뭐 이렇게 서로 더듬는 거 상관. Cross a bunch of boundaries. 그래서 이제 바운드리를 넘었어요. Relationship ends up breaking. 근데 관계는 깨졌어요. That girl more wounded, more self-hatred. 근데 그 여자는 마음은 더 깨졌죠. 자기를 더 미워해요. That guy. 그리고 그 남자는 more of a calloused heart. 예, 그 마음은 더 강박해지죠. Less emotion. 감정은 더 사라지고. Freedom. 그게 자유입니까? What we've defined freedom as. 우리가 정의한 자유는요. Is the freedom to do whatever we want. 우리가 그냥 원하는 대로 할 거예요. 자유가요라는 그 자유. The Bible calls slavery to sin. 그 성경에서 그걸 뭐라고 말하냐면 죄에 대해서 너희가 종이다라고 얘기해요. There is no freedom as we've defined it. 그래서 우리가 정의한 그 자유 안에는 진짜 자유가 없어요. Because the freedom to do what we want always leads to death. 왜냐면 우리가 원하는 대로 하는 그 자유는요 항상 죽음을 가져와요. 100 out of 100 times it leads to death. 그래서 100번 중 100번이 항상 죽음을 가져옵니다. Whether it's the death to the body 몸이 죽거나 or the death to the spirit, 아니면 영혼이 죽어요. both are death. 둘 다 죽은 거예요. Okay, now there's another form. 근데 또 다른 형태가 있어요. My freedom 내 자유는 is laid down, 그래서 내려놓은 자유. And instead I become a servant to God. 대신에 나는 오히려 하나님 앞에 헌신할 거예요. Okay, obey everything that he asks me to do. 그래서 하나님 말씀하신 모든 것에 대해서 내가 순종할 거야. Place boundaries around what I will watch, what I would listen to. 그리고 내가 보는 것, 듣는 것에 대해서 내가 바운더리를 칠 거야. Five years down the road. 5년 후에. More alive. 더 살아 있어요. More on fire. 더 불이 임해요. Vibrant spirit. 영혼이 너무 어, 생기가 넘칩니다. Okay, decide that true freedom is found in slavery to Jesus. 그래서 진정한 자유가 예수님의 종이 되었을 때 I, 나타나는 I 거예요. decide it's no longer where I want to go, 이제 더 이상 내가 어디를 가든지 And what I 결정하는 wanna 것이 아니라 내가 무엇을 할 것인지를 내가 but I 결정하는 go 것이 where He 아니라 wants, 오히려 하나님이 원하는 and 것을 I 내가 do what He 하고 wants me to do. 하나님이 원하시는 것을 내가 할 거야. Five years down the road, 5년 후에 changing the world. 세상을 바꾸고 있습니다. Vibrant spirit. 영혼은 살아 있어요. Joy in the heart. 그리고 마음에 기쁨이 있어요. Freedom? 자유? Oh yeah. 그게 자유죠. It's like math, guys. 예, 산수, 수학 공식 같은 We've made it so complex and we've entered in all these weird human arguments. 예, 그래서 우리가 너무 복잡하게 만들어서 여러 가지 막 토론하고 논쟁을 일으켜요. Let me put it this way. 하지만 제가 이렇게 If you're defending the movies you want to watch, 여러분이 보고 싶은 영화에 대해서 계속 여러분이 방어 하잖아요. 그러면 그게 사실 여러분이 이슈가 있어서 그러는 defending 거예요. the music you want to listen to. 여러분이 듣고 싶은 음악에 대해서 여러분이 계속 변론하잖아요. Probably aren't totally surrendered. 그러면은 그게 여러분이 항복하지 않았다라는 you're, 뜻이에요. You're justifying messing around sexually with the opposite sex. 여러분이 어, 그 다른 성별에 대해서 계속 뭐 성적으로 자유롭게 행동해요. Probably living more by hormones than lordship. 그러면 주대심이 아니라 그냥 여러분의 호르몬을 따라가는 거겠죠. And we put our own desires above God's. and above the person that we're with. 그래서 하나님 그리고 상대방의 그 마음보다는 내 자신의 욕망을 앞세운 And 거겠죠. 100 out of 100 times it leads to death. 그리고 100% 그것은 죽음을 가져다 It's math, guys. 그거는 그냥 1 공식이에요. plus 1 will always equal 2. 1 더하기 1은 항상 2입니다. Right? 그렇죠. Here's what our generation wants to do 그래서 우리 세대는 이렇게 원해요. Well, 1 plus 1 usually equals 2. 그래서 하지만 1 더하기 1은 많은 경우 But in my 2이지만 case, it's different. 하지만 저 같은 경우는 좀 달라요. Because I don't really see 1 as 1. 왜냐면 저는 1을 1로 보지 1 않습니다. could be 1.2, maybe. 1이 아니라 1.2일 수도 있잖아요. Sometimes 1 feels like 3. 그리고 1이 때로는 3처럼 느껴질 때도 있어요. So that doesn't equal 2. 그렇기 때문에 2가 아니잖아요. And we want to justify justify and we reason. 합리화시키고 정당화시키고 변명을 댑니다. Telling you a wholehearted believer. 하지만 전심으로 하나님을 믿는 사람은요. Every day. 날마다 1 plus 1 equals 2. 1 더하기 1은 2예요. Wake up in the morning. 아침에 일어나서 1 plus 1 equals 2. 1 더하기 1은 2예요. Lordship plus 주대심, love 주대심 더하기 사랑 equals the abundant life. 그게 풍성한 삶입니다. 365 out of 365 days. 예, 365일이 그렇게 항복된 삶이에요. Let's turn to another scripture. 자, 또 다른 성경 구절을 볼까요? Slaves to righteousness, it says. 그래서 의에 대한 종이라고 얘기를 하고 In my old 있어요. paradigm, I would have read that and thought, man, that sounds like a heavy yoke. 그래서 옛날 같았으면 아, 그 너무 좀 무거운 주제잖아라고 When we've 생각했을 had 거예요. revelation of the love of God, then that sounds like an invitation into true freedom. 하지만 하나님의 사랑에 대한 계시가 있으면 오히려 더 많은 자유를 가져다 주는 것이라고 보게 되죠. Okay, Deuteronomy chapter 15. Deuteronomy, you didn't know there was anything in Deuteronomy, did you? 그래서 신명기를 보면요. Weird laws. 율법이 많죠. But in those strange laws is some pretty amazing revelation. 근데 그 율법 안에 So 굉장히 많은 again, 계시가 can you guys 있습니다. all track with me? I'm going to read this in English, read it in Korean while I read it. 그래서 제가 영어로 읽을 테니까 한국어로는 따라해 주세요. It's not that long. 그렇게 길지 Are 않습니다. you guys okay? 괜찮아요? Are you still with me? 계속 따라오고 Do you still 있으니까 have hot chocolate in your mug? 여러분 계속 핫초코 Need 마시고 있어요. refills. 예, Ice chocolate, maybe. Okay. 더우니까 아이스 초코 Are you ready? Okay, verse 12, chapter 15, Deuteronomy. 15장 12절. If any of your people, Hebrew men or women, sell themselves to you and serve you 6 years, in the 7th year you must let them go free. And when you release them, do not send them away empty-handed, supply them liberally from your flock, your threshing floor and your winepress. Give to them as the Lord your God has blessed you. Remember that you were slaves in Egypt and the Lord your God redeemed you. That is why I give you this command today. Here's here we go, verse 16. But, everyone say, but. 6절 하지만 If your servant says to you, I do not want to leave you, because, the, because he loves you and your family is well, with, is well off with you, then take an awl, push it through his earlobe into the door, and he will become your servant for life. Do the same for your female servant. Do not consider it a hardship to set your servant free, because their service for, to you these six years has been worth twice as much as that of a hired hand. And the Lord your God will bless you in everything you do. Okay, sounds like a kind of odd little law. 예, 조금 이상하게 들리죠 일법이. This, but it's far more than that. 하지만 더 많은 깊은 Here's the deal. 내용이 있어요. Slavery in Jewish culture. 그래서 유대 문화 안에 그 종살이는요. Was actually meant to help people get on their feet. 오히려 사람들이 생존할 수 있도록 도와준 so 거예요. So let's just all pretend we're Jews in this room. 그래서 우리 모두가 유대인이라고 한번 생각해 봅시다. And um, Sim, yeah. Sim. Sim is uh, all of a sudden goes bankrupt. 근데 갑자기 sim이 모든 것을 다 잃었어요. Sorry, 모든- Sim. Loses everything 그래서 모든 돈을 다 잃었어요. and uh, loses his home. 그래서 집도 잃어요. He's homeless. 그래서 집이 He's 없습니다. nowhere to go. 갈 데가 없어요. So I, out of out of compassion, praise 그래서 프레이즈가 긍휼의 마음이 있어. says, "I'm taking Sim into my home." 그래서 심을 내 집으로 내가 And Sim, 들여오겠다. you you can be a slave in my household, a servant to me, 그래서 심 너는 내 집안에서 종이 되어서 and I will provide for you. 내가 너를 위해서 공급해 주고 집도 해 주고 그다음에 돈도 주고 and perhaps most of all 그리고 그것보다 더 dignity. 내가 너에게 인격을 다시 심어줄게요. For a man, our dignity is often found in what we do. 왜냐하면 사람은요 그 인간됨에 대한 것이 가장 so 중요하잖아요. This system was actually helped. To, it was set up to help people get on their feet again. 그래서 이 노예제도는요 오히려 사람들이 스스로 생존할 so, 수 있도록 도와주는 거예요. Track with me on this. 여러분, All eyes. I need everybody's 예, eyes. 다눈 맞으셔 주세요. I know there's a lot going on. Okay, everybody's eyes. Yes. 예, So 다 for 눈 six 맞춰주세요. years, Sim serves praise every day 그래서 6년 동안 날마다 심이 프레이즈를 이렇게 and, 도왔어요. and serves him 섬겼어요. well. 그리고 아주 잘 섬겼어요. And praise is a good master. 그리고 프레이즈가 굉장히 좋은 주인이에요. Kind to Sim, 예, 프레이, 심에게 너무 착하게 Pays him 해주고 well. 그다음에 돈도 잘 주고 takes care of him. 그리고 잘 돌봐줘요. But on the seventh year, 근데 7년째가 되면 all slaves were set free. 그래서 모든 종들이 자유롭게 풀어져요. And this command here says make sure when you set them free, give them all kinds of stuff as they go. 그래서 이 율법에서 뭐라고 나 있냐면 풀어줄 때 this, 모든 것을 다 대줘라. And, and then this little clause in there. 근데 그 안에 또 한 가지가 덧붙여졌는데. But 하지만 if Sim says to praise, 만약에 Sim이 praise에게 I don't want to leave you. 어, 저 떠나고 싶지 않아요. Because I love you. 제가 당신을 사랑해요. And your family. 그리고 당신의 가족들도 사랑해요. I'm more well off with you than I am alone. 저 혼자 있는 것보다 당신이랑 함께하는 게 더 좋아요. I'm better off a slave in your house than than I am with my own freedom. 그래서 내가 나만의 자유를 누리는 것보다 당신의 종이 되는 게 더 좋아요. Then praise out of honor. 그래서 praise가 정말 그것을 wow. 영광스럽게 생각해서 He would take Sim to the doorpost, pretend this is the door frame. 예, Sim을 이 기둥에다가 대, take his right ear. 예, 오른쪽 귀를 대고. Take an awl that they used to punch through leather. 예, 그래서 가죽을 뚫었던 송곳을 가지고요. Pierce his ear with this big awl, bam, right through the earlobe. 그리고 귀를 송곳을 뚫습니다. And follow it through probably with a big loop. Hoop. 그러고 나서 큰 고리를 넣었겠죠. And in that moment, 그리고 그 순간에 Sim forever gave up his freedom. 심은 영원히 자기의 자유를 He would 포기한 never 거예요. have the seven-year freedom mark again. 그래서 7년째마다 자유를 얻는 그런 이제 그래서 떠났습니다. Culturally, it was the right earlobe. 자 문화적으로는 오른쪽 귀예요. Everyone who had a big hoop through their right ear. 그래서 오른쪽에 큰 고리가 있는 사람. Everyone else knew. 다른 사람 다 아는 거죠. Was called what we call bond slave. 본 슬레이브라고 있었고 And a bond slave had given up his freedom for the rest of his life out of love for his master. 그 종은 모든 것을 자기 자유를 버리고 한 평생 그 주인을 따르겠다라고 결정을 한 거예요. This is Christianity. 이게 기독교입니다. This is Paul. If you remember when he starts his letters, what does he say? 바울이 이렇게 자기 자신을 부르죠. Paul, a bondservant of Christ Jesus. 그래서 바울은 나 어, 주, 그리스도의 종된 나 바울 이렇게 얘기를 하죠. Peter says the same thing. Peter, a bondservant of Christ Jesus. 그래서 베드로도 고백합니다. 그리스도의 종된 나 바울은 They 아, had 바- had 베드로는 revelation of the love of the master. 그들은 주인의 사랑에 대한 계시가 있었던 They 거예요. had gone, wait a second, I'm far better off a slave to a loving master than I am free to do whatever I want. 그래서 그들은 깨달은 거죠. 아, 내가 혼자서 자유롭게 사는 것보다 사랑이 많은 주인 아래 있는 것이 더 좋다. And they in a sense allowed the Lord to pierce their ear once and for all. 그리고 정말 주인 주님이 그들의 귀를 평생 뚫은 거예요. Making a statement for all of life they would never wanted their freedom again. 그리고 선언을 한 거죠. 내가 더 이상 나의 자유를 찾지 않겠다. This is referred to throughout the New Testament. 그래서 신약 성서에 계속 나와 있습니다. This word doulos in the Greek. 그래서 그리스어로 두모스라고 is mentioned many times times. 많이 언급이 됐어요. As what means to be a servant or a bond slave of Christ Jesus. 그리스도의 종이 됐다라는 거예요. Oh, come on, guys. There's a lot of people. 근데 많은 사람들이요. That served a six-year sentence. 예, 6년 동안 이렇게 섬겼어요. And then decided that they just want to do whatever they wanted. 그리고 나서 아 그래도 저는 제 자유를 찾을 거예요. 하고. And then there are some. 하지만 그또몇 명은 who had revelation that the master was so good, 주인이 너무 좋다라는 그 계시가 있어서 so loving, 사랑도 너무 많고 so powerful, 그리고 너무 능력도 많고 father and lord at the same time. 자, 아버지인 동시에 주인 That they came to a point in their lives. 그래서 순간 이제 그런 순간이 찾아온 거예요. Said I no longer want my freedom. 더 이상 제가 제 자유를 원치 Because 않습니다. my freedom was slavery to sin. 왜냐면 내 자유는 오히려 종 죄의 종살이를 가져오니까. God pierced my ear. 그래서 하나님 저희 귀를 뚫어 From 주세요. this day forward, 오늘부터 we will never talk about my freedom again. 저희 자- 자유에 대해서 더 이상 얘기하지 않을게요. I want to be a slave in the house of the Lord. 하나님의 집에서 저는 종이 되고 싶습니다. The key being because of the love for the master. 왜냐면 주인을 너무 사랑하기 때문에 그렇게 And that's why I say even in my own experience there's been no drudgery in my lordship. 그래서 제가 얘기하는 것은 제가 주 되심을 결정할 it's, 때 억지로 망설이면서 한게 아니에요. It's pure foolishness to live in anything but lordship. 그래서 주 대신 밖에 있는 것 자체가 사실 어리석은 것입니다. Remember, 1 plus 1 always equals 2. 기억하세요. 1 더하기 1은 2입니다. And me set free to do whatever I want always leads to death. 그리고 제가 내 스스로 하고 싶은 대로 하는 것은 항상 죽음을 I 가져옵니다. feel like even for you guys today, that for some of you, even this week, is a turning point into a deeper level of lordship. 그래서 제가 믿는 것은 이번 한 주간 동안에 여러분이 더 깊은 주대심 안에 들어가는 한 주가 될 것 같아요. To, to enter into the joy of the pierced ear. 그래서 그 귀를 뚫는 그런 순간이 될 것입니다. To enter into the joy of, ne- of settling the argument once and for all, it is slavery to Jesus for the rest of my life. 그래서 내가 남은 평생 동안 내가 하나님의 종이 되겠다라고 I 결정을 think 하는 of some of 거예요. the heroes in history that have lived this out. 그래서 역사의 많은 영웅들이 그런 How many of 결정을 you are 내린 것 familiar 같아요. with a man named John Wesley? 요한 웨슬리라고 혹시 아세요? Started the Methodist movement. 예, 감리교를 시작하신 In 분입니다. his life alone, he saw 90,000 people come to know Jesus. 그래서 그분 한 사람만으로 9만 명이 예수님께로 돌아오는 걸 봤어요. Rode 250,000 miles on the back of a horse, miles. 예, 그래서 20만 마일 이상을 말을 타면서 복음을 전했어요. Telling everyone he could about Jesus. 그래서 만나는 사람마다 예수님에 대해서 전했어요. But if you know his story. 근데 그의 이야기를 여러분이 He'd been a convert for many years. 그래서 정말 오랫동안 개종된 자로 살았어요. He even sailed to America to be a missionary. 그리고 미국에 선교사로 가기까지 했어요. He wanted to reach the Native Americans. 예, 그래서 미국의 토속 원주민들을 만나고 싶어 했어요. Failed miserably. 하지만 엄청 크게 실패했습니다. Couldn't plan a church to save his life. 그래서 자기의 삶의 위협을 느껴서 got 교회를 into a 못 relationship that ended in brokenness. 예, 그래서 관계를 시작했는데 관계가 Got back on 깨졌고요. a ship and sailed to England. 그래서 배를 다시 타서 영국으로 돌아갔어요. Depressed, discouraged, and defeated. 예, 그래서 패배당하고 우울하고 실패감을 Gets 느끼면서 back to England and he goes and sits in the back of a little church in London. 그래서 영국 런던에 돌아가서 작은 교회 뒷줄에 앉았어요. Where a man is preaching, a Moravian man, Moravian이라는 에, 한 사람이 and the man talks about wholehearted surrender to Jesus. 예수님께 전심으로 항복하는 것에 대해서 메시지를 Salvation by 나눴어요. grace, 그래서 은혜로 우리가 구원을 not 얻는다. through striving. 우리가 몸부림쳐서가 아니라 And then entering into the joy of being a true follower of Jesus. 그러고 나서 우리가 예수님을 따르는 그 온전한 하- 행복한 And, 삶으로 and 들어왔다. that night, John Wesley would go home, 그리고 나서 요한 웨슬리가 집으로 돌아갔어요. write in his journal, 전월에 이렇게 씁니다. and he said, My heart was strangely warmed as I heard the message tonight. 오늘 저녁에 내가 메시지를 들으면서 내 마음이 이상하게 뜨거웠다. And that strangely warmed man got up and changed the entire world. 그리고 그 마음이 이상하게 뜨거워진 그 사람이 세상을 바꿨어요. Radically surrendered to Jesus. 과격하게 하나님 앞에 항복해서. Who would say that John Wesley lived a miserable life? 요한 웨슬리가 정말 괴로운 삶을 살았어라고 얘기할 사람이 있나요? No, he found true freedom. 아니죠. 진정한 another, 자유를 찾았습니다. Another hero of the faith, a man named Charles Finney. 찰스 피니라는 또 다른 영웅이 Charles 있습니다. Charles Finney was in the 1800s in America. 예, 그래서 찰스 피니는 1800년도 미국에 a, a 있었어요. lawyer. 예, 변호사였습니다. Wrestled with his true surrender to Jesus. 예수님께 항복하는 것에 대해서 굉장히 시름을 많이 했어요. wrestled with could God be this good and this loving. 하나님이 정말 이렇게 좋으시고 사랑이 많은 하나님일까? 근데 제가 He's walking to work one day. 하루는 일하러 걸어가고 있는데 and he gets so sick and tired of himself. 그냥 그 자신에 대해서 너무 지긋지긋한 거예요. His selfish ambition. 그냥 이기적인 욕망들. Striving for salvation. 그냥 구원을 얻으려고 스스로 몸부림치는 거. enough is enough. 그래서 이제는 더 이상 못 하겠다. And he runs off into the woods. 그러고 나서 숲으로 막 달려 들어갔어요. Way further than anyone could hear him. 그래서 아무도 듣지 못하는 그 숲으로 들어가서 big hollowed out log. 예, 그래서 가서 이렇게 나무가 안에 비어 있는 나무를 he 찾아서 sticks his head in there. 그 안에 자기 and 머리를 집어넣어요. He just starts crying out to God. 그래서 하나님 앞에 막 울부짖는 God, I want to give you my whole life. 하나님 제 삶을 주님 앞에 드리고 싶습니다. I want to know that I'm a follower. 제가 예수님을 따르는 자라고 제 자신을 알고 I 싶어요. I want to enter into true lordship. 제가 그 주대심 가운데 들어가고 싶습니다. And he hears some branches breaking. 근데 갑자기 가지가 막 부러지는 게 들려요. And he pops out of the log because he realizes he's afraid that other people are hearing him. 그래서 다른 사람들이 아, 나를 듣고 있나라는 게 무서워서 이제 And he's convicted that he's a little bit ashamed of a radical abandonment to Jesus. 나 하나님 앞에 과격하게 헌신하는 것 자체에 대해서 부끄러운 그 자신에 대해서 또 부끄러운 거예요. Sticks his head back in the log. 그래서 다시 그 나무 토막 가운데로 머리를 Cries out to God again. 그리고 하나님 앞에 또 울부짖습니다. And he experiences in that moment a full revival of his heart. 그리고 나서 그 마음 가운데 온전한 부흥이 일어나는 것을 경험했어요. He walks back onto the path path, assured of his salvation, 그리고 구원의 확신을 얻고 다시 길을 돌아갔어요. fully surrendered to Jesus. 그 예수님께 온전히 That, 항복했습니다. that night, if you read his biography, 그래서 여러분 자서전을 he's 읽어보면요. sitting by the fire, everybody else is left. 그래서 다른 사람들 다 떠났는데 모닥불 옆에 He has 앉아 a vision 있어요. of Jesus walking in the room, 근데 예수님이 방 in the 안으로 걸어 physical, with 들어오는 his eyes, with 거를 his physical eyes. 예, 눈으로 이제 그런 환상을 봤어요. Says nothing. He walks up and he touches him. 그리고 예수님이 다가와서 자기 자신을 And Charles 만져- Finney would talk about a fire that filled him on the inside. 근데 갑자기 마음 안에 불이 일어났다라고 설명을 He 합니다. got up from that place. 그리고 그 자리에서 일어서서 Saw hundreds of thousands of people turn their heart to Jesus in his lifetime. 수백 명, 수천 명이 예수님께로 돌아오는 것을 봤어요. Charles Finney would go on to lead the Second Great Awakening all across America. 예, 그래서 찰스 피니가 또한 영적 대각성 그 두 번째를 일으키는데 한 사람이 And, and 됐습니다. most would say that, that those who came to know Jesus through the ministry of Finney 그리고 피니의 사역 때문에 예수님께로 돌아온 사람들 say that 90% of them followed Jesus all the way to their graves. 그리고 90%가 예수님을 영접한 것뿐만 아니라 평생 예수님을 따르는 자로 살았다라고 Even Billy Graham, one of the greatest evangelists of our time. 그래서 또한 우리가 잘 아는 would record that about 10% of those who make a decision to follow Jesus in his ministry actually do. 근데 빌리 그레 목사님이 스스로 고백하는 것은 내가 영접시킨 10%만이 평생 정말 하나님을 따른다. 90%는 who came to know Jesus through Finney died died on fire for God. 하지만 반대로 피니의 어, 그 설교를 통해서 예수를 만난 사람들 90%가 한 평생 하나님을 위해서 살았어요. He would walk into a church and even before he said a word, people would be falling out of their chairs repenting for their sin. 예, 그래서 피니 목사님이 말씀을 하기도 전에 사람들이 죄의 깨달음을 받아서 그냥 땅에 엎드려서 막 회개를 하는 거예요. Such a fear of the Lord. 하나님을 경외하는 마음이 너무나도 컸던 사람입니다. Fully surrendered to Jesus. 예수님께 온전히 항복한 사람이었어요. Guys, this is what he's inviting us into. 자, 예수님이 이런 초청을 우리에게 this, 하고 있는 거예요. This is what I believe you're alive for. 여러분이 이것 때문에 살아 있는 거예요. That's what I believe we're all longing for. 그리고 우리가 모두가 원하는 것입니다. Wholehearted surrender to Jesus. 전심으로 하나님 앞에 항복하는 것. And here's part of our just plain conversation today. 그래서 저희가 대화를 계속 하고 있잖아요. Unsurrendered Christianity is not Christianity at all. 여러분 항복하지 않은 크리스찬은 진짜 크리스찬이 아닙니다. Slavery to sin is not freedom at all. 죄에 대해서 종살이 하는 것이 자유가 아니에요. And I think there comes a point in every one of our lives where we make a sold out decision to say, I am done and I am going after Jesus the rest of my life. 그래서 우리 모두가 그런 순간이 있는 것 같아요. 내가 이렇게 사는 게 지긋지긋해. 나는 온전히 이제는 하나님만을 위해서 살 거야. Then there are measures of it that we walk through our whole life where God takes us into deeper levels of lordship. 그리고 나서 우리가 살면서 하나님이 더 깊은 주대심 가운데를 또한 우리를 I 이끌고 remember some of my 계십니다. own moments like that with the Lord. 그래서 저 또한 하나님과의 그런 순간들이 있어요. I um I I grew up, you know, and got married thinking that we could really two kids would be great. 그래서 저는 결혼하고 이제 살면서 아 자녀 두명 정도면 되겠지라고 생각 했어요. Easy to get around. 네, 그게 쉽고 fit in a co- in a car that's still cool, 예, 그래서 에어컨이 잘 나오는 그런 not 차에 have to 두 resort to a 명만 타면 돼. minivan. 미니밴이 아니라 We travel a lot. We're missionaries. 우린 선교사니까 여행도 많이 Live on 하고 support. 그리고 또한 헌금을 받으면서 Just thought, you know 사니까 what? Two kids is probably a good idea. 그래서 한 두 명 정도만 나오면 좋겠다. My wife had a different idea. 근데 제 아내는 다른 생각이 And I remember 있었어요. after we had two kids, I thought, wow, we have a boy and a girl. It's the perfect family. 그래서 애 두 명 아들 딸 어, 완벽한 가족이잖아 My 라고 wife's so 생각했어요. amazing. She just said, you know what, Andy? I just don't think we're done. 근데 제 아내는 너무 놀라운데요. And I 아, had that 앤디 아직 안 moment, 끝난 것 minivans 같아. flashing through my mind. 근데 갑자기 미니밴이 제 머리 가운데로 들어오는 I 거예요. thought, oh man, here we go. 아 이제 결국 하겠다. And uh, you know, of course, she did get pregnant a while longer, a while 그러고 later. 나서 이제 또 아내가 임신을 And I remember 했어요. when little Rama Zoe was born. 근데 제 셋째 딸 이제 레이마 조이가 태어나는데요. And uh, I was in the delivery room, of course, and I was there when, when, and when she came out. 그래서 분만실에 제가 있었죠. And the doctors, you know, they're right away, they're cleaning her up. 그래서 의사가 이제 아내를 막 씻고 And they 있는데 put her under the little light, you 아, know, so they 딸을? keep her warm. 그래서 딸을 씻고 그다음에 이제 And- 따뜻하도록 이렇게 It really doesn't matter what 빛 anybody 가운데- tells you, newborns are not cute. 예, 근데 사람들이 뭐라고 해도요 신생아가 사실 그렇게 귀엽지 Their 않아요. heads reshape into torpedoes to even get out. <laughs> 그 Right, Andrew? 나사 모양이에요. 머리가 이렇게 And 뾰족해요. their skins all, 신생아는. their faces are swollen. You know, they just 얼굴은 went through a very 부었죠. traumatic experience. <laughs> 그래서 첫 신생아를 보면 사실 굉장히 Yeah, it's 좀 true. We 트라우마입니다. got to speak truth. Remember, we're having a raw conversation. As a, as a father of five, <laughs> too much truth. 아이들을 다섯 명 낳은 I just want to 아빠로서 prepare you. 얘기하는 겁니다. Newborns are not cute. 여러분 제가 미리 준비시키는 거야. 신생아 Give them 귀엽지 three or four or 않아요. five days, then they're cute. 한 3, 4일, 5일이 지나면 그때 And 귀여워져요. little Rama was laying on this table, 네, 레이마가 이렇게 누워 있는데요. and the Lord 작은 spoke to me 아기친데. so clear. 근데 그때 하나님 너무 He said, 명확하게 저에게 Andy, 말씀하셨어요. he said, Do you think 10,000 years from now you'll ever regret having had more children? 그래서 앤디 만 년이 지나고 나서 너가 애를 많이 낳던 것을 후회할 것 같아? I thought to myself, I've never thought about 10,000 years from now, God. 내가 만년 후를 생각해 본 적이 없는데요, 하나님. Said Andy, in all of eternity, you'll be worshiping me. 너가 영생토록 나를 예배하지 않겠냐? He said this, said, do you do you believe you'll never die? 그 너가 정말 like, 영생 있다라는 걸 믿느냐? You will always exist. 너는 영생토록 right? 존재할 거다. Maybe not in these bodies, but in some form, you will always exist. 육신은 아니지만 우리의 영혼은 영생 있도록 so, 존재하죠. 10,000 years from now literally will come. 그래서 만년 후가 반드시 올 겁니다. And he said this to me. 자, 하나님 이렇게 말씀하셨어요. Said, You'll never die. 너는 You'll never cease to exist. 절대로 죽지 않을 거야. 너는 영생토록 존재할 거야. But in all of your unending years ahead. 그리고 너의 그 영생을 네가 You've been given 20 years. 너에게 20년이 주어졌다. Out of millions and millions. 만년 중에 20년이 지금 너에게 주어졌다. Where I have given you the honor of creating new life. 새로운 생명을 네가 잉태하도록 지금 이 20년 안에 너에게 그런 기회가 주어졌다. And he goes when that window closes it's closed for eternity. 그리고 그 기회가 닫히면 영생토록 닫힐 것이다. He said who are you to close the window before I say it's time? 내가 끝났다라고 말하기 전에 너가 왜 그 기회를 닫냐? And I had this realization. 제가 그때 깨달았죠. Our children will never cease to exist. 우리 자녀들도 영생토록 And 존재할 거라는. Nobody in all a million years from now no one can uniquely worship God like Rama Zoe will. 그래서 내 딸처럼 하나님을 앞에서 정말 그 아이처럼 하나님 예배하는 사람이 Had I 없겠죠. lived in control over the number of children I would have, 내 자녀의 숫자를 내가 스스로 통제를 했더라면 I would limit God of a worshiper He wanted for all of eternity. 그래서 영생토록 자기를 예배하고자 하는 그 예배. And it doesn't mean we have to have 74 kids each. <laughs> Terry's like, praise God. 우리가 74명의 아이를 놓, 놓으라는 게 아니잖아요. But it does mean that we're no longer lord of our own decisions. 근데 중요한 것은 우리 삶의 그 결정을 내리는 주인이 더 이상 우리가 아니라는 거예요. For some families, God, you, you may have two children, and God says that's enough, that you're done. 어떤 가족에게는 하나님이 두 명의 자녀를 보고 이게 됐다 이제 끝났다라고 말씀하시는 가족도 있고 근데 또 그렇게 말씀 안 하실 수 있어요. Western or American or Korean or wherever we are control mindset. 근데 우리가 서양 사람으로서 미국 사람, 한국 사람으로서 계속 우리의 삶을 스스로 통제하려고 하잖아요. If our convenience is more Lord than Jesus, 우리의 편안한 그 삶이 예수님보다 더 큰 주인이라면 we will miss out on the highest calling possible. 그러면 가장 높은 그 부르심, 하나님 예배하신 그 부르심을 우리가 There is 놓치겠죠. nothing convenient about five children. 다섯 명의 자녀를 두는 것에 대해서 쉬운 건 Come 없어요. on, it takes us so long to get anywhere. 어디를 갈 때마다 얼마나 시간이 오래 And, 걸리는지. and my wife tells us we're still not done. So 예, 그리고 제 아- 아내는 아직도 <laughs> we've 안 got to be getting 끝났어요. close. Yeah. Pray for me. <laughs> 기도해 주세요. 아직 아내는 자녀를 더 낳고 싶어요. Well, little did we know we'd be adopting a little two-year-old either. 그리고 나서 두 살 된 딸을 저희 또한 입양했어요. But how do you not? 근데 어떻게 입양을 안 해요? She doesn't have a mom or a dad. 아빠고 엄마가 없는 아이인데. What do I say that it's inconvenient? 어, 불편해서 입양 안 할 거예요라고 대답해 줍니까? Or do we believe the Bible and give her a mom and a dad. 아니면 우리가 성경을 믿고 그 딸에게 엄마 아빠가 되어 줘야 돼 I tell you, there's nothing convenient about this adoption. 이 입양에 대해서 편, 쉬운 건 없어요. We're twin two-year-olds. 예, 그래서 제 아들 그리고 입양된 딸이 쌍둥이 같아요. They are thrashing us. 예, 얼마나 우리를 힘들게 하는지. So if my convenience was more Lord than Jesus, there'd be a little two-year-old with no mom or dad. 만약에 내 편안함이 예수님보다 더 높은 주인이었다면 엄마 아빠가 없는 두 살짜리 아이가 그냥 남아 있겠죠. Come on, guys, lordship is a big deal. 저 주대심은요 굉장히 중요한 거예요. It's not a decision made in the back of a church someday. 그냥 교회 뒷줄에 앉아서 그냥 편안하게 내리는 게 아닙니다. It's a decision made in the secret place with us and Jesus. 우리가 정말 그 비밀의 장소에서 하나님과 1대1로 내리는 그런 결정입니다. Your decision to fully give your heart to to Jesus will affect thousands of lives. 여러분이 나의 그 전심을 예수님께 드리겠다는 그 결정이 수천 명의 사람들에게 영향을 I remember another one, maybe one of the hardest ones in my own life. 그리고 제 살면서 또한 어려웠던 순간은요. About maybe it was about 5 years ago now. 5년 전에 my uh, mom got sick with cancer. 제 엄마가 암에 걸리셔서 And it was terrible. I hate cancer. 그래서 전 암을 너무 싫어합니다. But we come from a family of faith. 네, 저희는 믿음의 가족이에요. We've seen tremendous healings, all of us. 그래서 우리 모두가 그 치유를 정말 많이 경험했어요. And so it was okay. We would press in, and and it would result in victory. 그래서 우리가 계속 이제 기도하고 이제 인내할 때 승리를 항상 봤어요. So for nine months, every single day, we warred for a breakthrough. 그래서 우리가 9개월 동안 정말 엄마가 돌파를 Took her to 경험하시도록 Bethel and California. We did everything. 기도하고 베델교회도 가고요. Joy Dawson was praying daily. We rallied all the forces. 예, 그래서 조이도슨 중보기도자도 우리가 And for nine 이렇게 months, 부탁해서 기도하고 every 9개월 single day, 동안. my mom got sicker. 근데 9개월 동안 날마다 저희 엄마는 더 was con- and I 나빠지셨어요. was confronted with powerless Christianity. 그리고 그때 기- 능력이 없는 그 기독교를 제가 경험하고 Every day, sicker. 더 아픈 거예요. And I remember 날마다. the finally, you know, she was getting real sick, so I flew up and I would fairly regularly just to be with her. 그래서 제가 이제 알래스카로 다시 And 비행을 we 타고 were, 갔어요. we were going to 엄마와 try 함께하기 some 위해서. alternative treatment and take her somewhere, you know, still still full of hope. 예, 그래서 여전히 소망을 잃지 않고 저희가 대치의학을 사, 의학을 사용해서라도 엄마를 낳게 하고 And uh, 싶어서 I remember we took her to the she, she well the cancer was in her lungs and she really struggling breathing one day. She had a lot, but it got much worse. 예, 그래서 폐암에 걸리셨는데 숨 쉬는 것이 굉장히 어려웠어요. So we had to go to the emergency room. That was the first time the doctor looked us in the face and said, "Take her home. She probably won't live many more days." 그래서 응시, 응급실에 데려갔는데 이제 의사가 아, 이제 저희가 할 수 있는 게 없습니다. Man, we did not give up. We just kept warring. 근데 저희가 포기하지 않고 계속 영적 전쟁했어요. Any moment you felt she could just get off that bed. 그리고 계속 믿었죠. 어, 그냥 기적이 일어나면 엄마가 침상에서 she, 바로 뛰쳐나올 수 있어요. She was no longer able to communicate. You know, she, this cancer had really, um, really filled her whole body. 근데 암세포가 전 그 전신에 퍼져가지고 엄마가 더 약해졌어요. Flew my family up. 그래서 가족이 다 이제 Thought, man, 알래스카로 let's get the 갔습니다. kids praying for her. Let's just just go for 그래서 this. 애들까지 할머니를 위해서 기도하게 하자 하고 And I 계속 remember last time I saw my mom's eyes was the first time she saw Rayma, my my three year old at that time, or no, she was one at that time. She'd never met her. 그래서 레이마 그 딸이 한 살이었을 때 그때 엄마가 처음으로 마지막으로 눈 뜬 그 순간이 제 딸을 보, 봤던 처음이었어요. And she so wanted to meet her. And so my kids came running in. They're so noisy. We'd not seen my mom's eyes for a number of days. She was so sick. 너무 아파서 엄마가 며칠 동안 눈을 못 뜨셨는데 And I set Rhema on her, and she opened her eyes for the first time. 제가 제 딸을 엄마 위에 앉혔더니 엄마가 그때 처음으로 눈을 뜨셨어요. 그리고 엄마가 the last time she smiled. 그래서 마지막으로 웃음을 이제 미소를 띄셨던 게 그 순간이었습니다. And uh, I remember the night that it seemed like, man, this might be the last night. 자, 아, 오늘이 진짜 마지막이겠구나라고 생각했던 Those are terrible nights. 굉장히 힘든 You probably 시간들이죠. you may have had some of those nights yourself. 여러분도 그런 것을 If, 경험했는지 if you 모르겠어요. haven't, unfortunately, at some point we all will. 그래서 우리 모두가 그런 순간을 경험하겠죠. Hopefully, not the way that some of sometimes it happens premature. 예, 그래서 우리가 생각했던 것보다 빨리 일어나지 않기를 and 원합니다. I remember, you know, so that you just never imagine you'll be there where you're kind of saying goodbye to your mom. 근데 아 내가 엄마에게 마지막으로 작별 인사를 하는구나라는 그 순간이 온 거예요. Terrible moment. 굉장히 안 좋은 But we really 시간이죠. felt she essentially was only holding on because we were fighting so much. 근데 엄마가 그때까지도 살아계셨던 이유가 우리가 너무 영적 전쟁을 심하게 했기 때문에. She was so full of cancer and she was so sick that it was the better thing at at that point would be to be with Jesus. 사실 엄마가 너무너무 아파서 힘들어하고 계셔 가지고 if she wasn't going to be completely healed. 치유를 받지 않 않는 것이라면 차라리 예수님께로 돌아가는 게 더 편했을 거예요. That night I remember um, my brother and I decided to sleep in the living room with her with her hospital bed right there. 예, 그래서 제큰 형과 제가 거실에서 이제 엄마의 병상이 있는 거실에서 같이 자기로 했어요. couch, my brother was on the floor. 그래서 제가 소파에서 자고 형은 이제 my, 바닥에서 자고. My poor dad was just so tired. Nine months he had taken care of her every day. Quit his job and just taking care of my mom. 그리고 제 아빠는 이제 직장을 그만두시고 9개월 동안 계속 저희 엄마를 돌보 셨어요. Uh, Some of you guys might know my dad at the farm, Vernon. He's a 그 legend. 농장에서 일하시는 He's an vern이라는 분이 제 amazing man for a 아빠입니다. hundred reasons. 너무 And- 좋은 분이세요. And I remember that night I would wake up at time and just see if she was still alive, which is a terrible 그리고- thing to have to watch. 그래서 제가 자다가도 깨서 엄마가 아직도 살아 있는지를 제가 계속 And she, 확인했죠. she would take these big breaths because it was hard to breathe. So I knew then if I saw a breath, you know, then I'd go back to sleep. 그래서 이제 숨 쉬는 게 너무 힘들어서 엄마가 크게 큰 숨을 들이쉬면 그때 아 엄마가 아직 And 살아 I'll never 있구나라는 것을 forget the 알았죠. moment I woke up because I looked right at my watch and it was 4:55 and my whole body was sweating. It was like the room temperature had gone up so high. 예, 근데 4시 55분에 제가 깼는데 어, 전신이 땀으로 이렇게 젖어 있었습니다. And 방의 I- 온도가 기온이 높아졌어요. I looked over and I saw her take a big breath, 근데 엄마가 크게 숨을 들이신 것을 제가 and 봤어요. then she never took another one. 그리고 나서 And 내쉬지 what do you 않았습니다. do in those moments? 그럴 때 어떻게 해야 Just never 되나요? imagine they'll come. 그, 한 번도 상상을 안 해봤습니다. But I had already decided my life was no longer my own. 근데 쟨 이미 결정을 했잖아요. 나의 삶이 이제 내 것이 And I had 아니라고. decided as well that he was good no matter how things turned out. 그리고 일이 어떻게 진행되지 되든지 간에 하나님은 선하신 분이라는 것을 고백하기로 제가 He didn't 결정했죠. want that to happen. 하나님이 원하셨던 건 아니에요. Lots of things happen that God doesn't want to happen. 세상에 일어나는 많은 일들을 하나님이 원해서 일어난 일들 Part of living in a 아닙니다. fallen, sinful world. 우리가 죄된 타락한 세상에서 살기 때문에 안 좋은 일들이 And 일어나는 why 거예요. didn't he heal her? 하나님 왜 저희 엄마를 치유를 안 하셨죠? 저도 모릅니다. I don't have to know. 그리고 저는 알 필요도 없어요. He's God. 하나님은 하나님이잖아요. I'm a human. 그리고 저는 인간이에요. And he promises a peace that surpasses understanding. 그리고 하나님 우리의 이해를 뛰어넘는 평안을 우리에게 주시겠다라고 so 말씀하세요. So if you want the peace, you actually have to give up the understanding. 그래서 평안을 얻기를 원하시면 이해하는 것을 포기하셔야 합니다. And I remember that moment. What do you what do you do in that moment? 그 순간에 우리가 어떻게 해야 되죠? Well, I woke up my brother. 제가 제 형을 깨웠어요. And I had and the Lord the Lord Lord. he, he gave me a revelation that is that very moment. 주님이 그때 저에게 그 순간에 계시를 주셨어요. Said Andy, you will never the rest of your uncreated or your unending existence, you'll never lose your mom again. 그래서 앤디 너가 영생토록 다시는 너가 너의 엄마를 잃지 않을 거다. This human experience will only happen one time where your mom dies. 이 인간으로서 경험하는 이것은 엄마가 돌아가심으로 끝나는 거야. And he said You'll never have to go through this again. 엄마를 잃는 이 경험을 네가 다시는 안 해도 돼. So don't miss this opportunity to worship me in the midst of all this pain. 그래서 이 고통 중에서도 나를 예배하는 것을 네가 놓치지 And 마. I thought to myself in that moment, 자, 그 순간에 제가 생각을 I'll 했죠. never have this happen again. 다시는 내가 이 경험을 Other 안 loved 하겠구나. ones, but not my mom. 다른 사랑하는 사람들 잃는 거는 경험하겠지만 우리 엄마를 잃는 거는 이게 And I didn't want to 마지막이구나. miss that little window 그래서 제가 그 기회를 놓치고 싶지 to 않았어요. worship my Lord 그래서 나의 주님을 예배하는 것. in the midst of that much pain. 그 고통 중에서 So my brother and I sat on the edge of the bed. 그래서 침대 끝에 저와 제 형이 Mom right there. 앉아서 제 엄마가 바로 with a 앞에 있죠. smile on her face. 그래서 엄마가 돌아가실 때 미소를 띠고 She 돌아가셨어요. died with a smile. 그래서 돌아가셨을 때 미소를 And we prayed 띠셨어요. at that very moment. 그래서 그 순간에 저희가 We said, 기도했습니다. God, we don't know why this happened. 하나님 왜 일어났는지는 저희는 We don't have 모르지만 그리고 저희가 알 필요도 we 없습니다. said, God, we're putting a stake in the ground right now. 하지만 저희가 이 순간에 선언합니다. Let it be known known that the bird family loves Jesus. 이 순간에도 이 우리 가족이 예수님을 사랑하는 가족으로 And then no matter what anybody says or no matter how this feels. 그래서 우리의 감정과 상관없이 사람들이 뭐라고 말하든 상관없이 You are good. 주님은 선하십니다. And you don't know how to be anything but good. 그리고 전, 주님은 선하 시, 선함밖에 And I 없습니다. tell you, in that moment, lordship went a little bit deeper. 그때 주대심이라는 것은 또 다른 의미였습니다. And 저에게. I have, can tell tell you now 4 years later. 그래서 제가 고백할 수 있는 것은 4년 후에 This was the most awful experience in my life. 제가 경험했던 가장 힘든 순간이었어요. And yet possibly the most amazing experience in my life. 동시에 가장 또 놀라운 순간이기도 했습니다. See, I've never experienced a lot of pain personally. 제가 개인적으로 그렇게까지 고통을 느껴본 적이 없어요. There was a side to the heart of God I had never known. 그리고 제가 그 전에는 경험하지 못한 하나님의 그 또한 그 단면을 제가 봤습니다. It was meeting God in the midst of pain. 고통 중에 하나님을 만나는 것. And that window into his heart. 그리고 그때 제가 하나님의 마음을 이제 얻었죠. was redemptive even in the midst of losing her. 그래서 내가 엄마를 잃었지만 내가 하나님을 더 얻게 되었습니다. I I know him in a way that I never knew him before. 그리고 그 순간 때문에 제가 하나님을 더 깊이 알게 됐어요. I remember around this time too that the Lord spoke to me. 그리고 제가 또 기억나는 것은 하나님 said Andy there will come a time where I will bring so many redemptions from this loss. 이, 너가 엄마를 잃음으로써 어, 내가 오히려 더 많은 구속을 가져다 줄게. It will be as if your mother were to turn to me and say it was better that I died because of how they responded. 그래서 마치 어, 너희 엄마가 나에게 내가 죽는 것이 얘네들이 반응한 거를 보니까 내가 죽는 것이 오히려 더 좋았다. And I thought to myself, how is that even possible? 하나님 어떻게 그게 가능해요? My mom was one of my closest friends. 제 엄마가 제가 가장 친하게 생각했던 사람인데. My dad doesn't have a wife. 그리고 제 아빠에게는 아내가 없는데. My children will never know their grandma. 그리고 제 아이들은 할머니를 모르고 How, 살 텐데 God. 하나님 어떻게 그게 좋아요. And for the last four years, I have sat back stunned. 네, 4년 동안 계속 뒤돌아보면서 As I watched my dad catch totally on fire for Jesus. 아빠가 예수님 향해서 정말 열정이 불타오르는 것을 제가 봤고요. Quit his job. 직장을 그만두셔서 Do a DTS. DTS 하셨고 Moved to Kona. 코나로 이사 오셨어요. Travel the nations. 열방을 다니고 계세요. My kids will never know their grandma. 제 아이들은 할머니를 모르 지만 but they live with their grandpa. 하지만 할아버지랑 같이 이제 And 살게 they'll, they'll 됐어요. know him like they never would have any other way. 그리고 할머니가 살아계셨으면 할아버지를 I've 그렇게 watched 알아갈 수 time 있는 and 기회가 time again as my 없었겠죠. dad shares, which is just melts everybody in the room. 그리고 저희 아빠가 나눌 때마다 모든 사람들의 마음이 We were in 녹아지는 걸 Bhutan 봐요. together, 저희 같이 부탄에도 갔어요. where husbands and wives don't show a lot of affection to each other. 그래서 그, 그 나라는 부부가 서로 애정 표현을 And 안 my 하죠. dad, this was maybe three months after mom had died, maybe four. 근데 엄마가 돌아 돌아가시고 나서 한 4개월쯤 He said I'm not sitting around here and just feeling sorry for myself. 그냥 나, 내가 그냥 자기 연민에 빠지지 않겠다. Your mom's dream was to go to Bhutan with you. 그래서 엄마의 꿈이 너랑 같이 부탄에 Said, I'm 들어가는 living the dream. 것이었는데 Let's go, son. 그래서 내가 엄마의 꿈을 대신해서 살아야겠다. 같이 Came with 가자 me about 하더라. 100 underground church believers in Bhutan. 그래서 부탄에 있는 100개의 지하 교회를 같이 아빠가 And he shared with them. He 다녔어요. said, you know, I've been married for o- over 30 years. I don't remember how long exactly. 그래서 아빠가 그들에게 나눈 것은 내가 30년 넘, 넘게 결혼을 He said, You 했었는데 know, I, I never cherished my wife until she was dying. 근데 아내가 죽고 나서야 아내가 얼마나 소중한지를 And the 깨달았다. room just erupted. Husbands and wives reconciling. Sorry. <laughs> My fault. <laughs> I didn't think about translation. Makes it even harder. 내 부부 관계가 막 회복되는 거예요. Redemption. Another redemption. 엄마가 죽음으로써 더 많은 회복이 일어나는 거예요. I tell you if I wasn't submitted to the lordship of Jesus. 만약에 내가 주 대심에 순복하지 않았더라면 I'd have probably walked away. 하나님을 떠났을 거예요. That much pain. 그만큼 고통스럽기 That 때문에. much loss. 그만큼 제가 많은 것을 잃었기 때문에. But I tell you, I am more in love with Him today than I've ever been. 제가 고백할 수 있는 것은 오늘 내가 하나님을 더 깊이 사랑한다. My dad's in love with Jesus. 그리고 아빠가 또 예수님을 너무 사랑하는 거. My kids celebrate. They don't understand it. They celebrate that grandma's in heaven. 아이들은 할머니가 천국에 있는 것에 대해서 막 기뻐해요. Lordship. 그게 주대심입니다. 그게 진짜예요. It's not a paper written out. 그냥 우리가 종이에 적는 것으로 끝나는 It's 게 not 아니에요. Just a raised hand and a prayed prayer. 그냥 손을 올리고 우리가 기도하는 것으로 끝내는 게 아니에요. It's a joy-filled lifestyle. 기쁨이 넘치는 우리의 생활 방식입니다. every single area of life. 삶의 모든 영역에 영향을 He's Lord of all when he's Lord. 모든 삶의 주인이라는 거예요. Tell you there is no greater way to live. 이것보다 더 좋은 삶을 저희가 살 수 And I just believe 없습니다. that He is wanting to lead us as a community, you guys, 즉 여러분 공동체로서 저희를 인도하기를 원하세요. into a place of extravagant lordship. 정말 과, 놀라운 주대심의 그 삶을 살도록 Come on, extravagant lordship. 아주 놀라운 The joy of a laid down life. 그래서 삶을 내려 포기한 그런 삶을 사는 거예요. Wholehearted devotion to Jesus. 그래서 예수님 앞에 내가 전심으로 헌신하겠습니다. Where we roll through life with hands locked. 그래서 우리의 손을 꽉 붙잡고 나가는 거예요. We become inseparable at that point. 그때 우리는 하나님과 절대로 분리될 수가 It's 없어요. not just a God to be obeyed sometimes. 그냥 어쩔 때 어쩌다 한 번 순종하는 하나님 It's 아닙니다. not a God of Sunday mornings. 그냥 주일 아침에만 만나는 하나님 아니에요. Christianity can become such a powerless label. 기독교가 때로는 너무 능력이 없는 그냥 It's a 제목이 되고 real, living, active relationship. 하지만 기독교는 정말 살아있는 Man, when you are 실제적인 관계입니다. when you are submitted fully and joyfully, 여러분이 온전히 기쁘게 To the lordship of 한복되었을 Jesus, 때 주님 앞에 행복되었을 때 여러분을 막을 수 있는 것은 전혀 없습니다. Nothing can stop you. 어떠한 것도 여러분을 막을 no 수 loss, 없습니다. No tragedy. 어떠한 고통도 어떠한 상실도 no pain, 어떠한 no, 아픔도 no uh, difficult obedience. 그리고 여러분이 순종하기 어려운 게 없어요. No nation, no persecution. 어떠한 나라도 어떤 핍박도 I tell you demons have nothing on surrendered Christians. 항복된 크리스천에게 원수가 할수 있는 게 없어요. They're just like little wiener dogs at that point. 그때는 그냥 작은 강아지에 불과합니다. We're only as susceptible as we are unsurrendered. 우리가 항복한 만큼 우리가 강해지는 것이에요. We're only as vulnerable to the attacks of the enemy as we are unsurrendered to Jesus. 우리가 항복을 안 하면 그때 원수의 공격을 더 받게 되는 거예요. Guys, he's so good. 하나님은 너무 좋으십니다. I know we know that. 우리가 알, 안다라는 건 알아요. We've got to know that here. 하지만 마음에 알아야 And then there 합니다. comes points in our lives where we make wild, extravagant decisions 그리고 살면서 정말 과격하게 하나님 앞에 to 결정 fully 내린 순간들이 submit to His 있어요. Lordship. 내가 주대심 앞에 온전히 순복하겠다. So what I want to do is we kind of end. 자 마치면서 이렇게 I, 하고 싶어요. I feel like what God wants to do is deeper than what can happen in a classroom. 그래서 하나님이 정말 깊이 강의실 안에서만 하는 것이 아니라 깊이 여러분을 만지고 I 싶은 just 게 feel 있어요. like there's a longing in every one of your hearts to just get alone with Him. 그래서 어, 나는 진짜 하나님과 지금 일대일의 시간을 가지고 싶어라는 그런 열망함이 Some 있는 것 같아요. conversations that need to be had. 그래서 여러분이 하나님과 대화하고 싶은 것들이 있, Maybe 있다는 some 걸 알아요. things that need to be surrendered. 그리고 여러분이 항복해야 되는 것들도 있을 수도 Some 있어요. stuff that needs to be laid down. 그리고 내려놔야 되는 것들 Maybe some reconciliation that's necessary. 아니면 또한 여러분이 하나님과 화해해야 되는 부분들도 Might 있는 것 require 같아요. getting right with Him in a few areas. marriages. 그래서 여러분이 바르게 세우지 않았던 그 관계를 하나님 앞에 다시 세우는 But 거예요. I really believe in the call of God on your lives. 제가 정말 여러분을 향한 하나님의 부르심을 저는 믿습니다. And my, I have a vision for Christianity that is in the 70s and 80s and 90s more on fire than today. 그래서 제가 꿈꾸는 기독교가 우리가 70, 80, 90살이 됐을 때 더 뜨거운 그런 모습입니다. So we're we're actually going to kind of just end today. 그래서 오늘 저희가 마칠 거예요. And I want to encourage you. 그래서 제가 격려하고 to 싶어요. find somewhere, sometime today, 그래서 오늘 여러분이 시간을 들여서 or tomorrow morning, 아니면 내일 아침에 or both. 아니면은 둘다 Set your alarm clock a little bit earlier. 알람 시계를 조금 일찍 세워서 You'll never regret it 10,000 years from now. 여러분 잠을 조금 덜 잔 것에 대해서 절대로 후회하지 않는 거예요. And do business with Jesus. 그리고 예수님과 여러분 결정을 I 내리세요. Just talk to him. 예수님과 대화를 하세요. I don't want to put words in your mouth. 제가 대신 여러분의 입술에 어떤 단어 단어를 넣고 싶지 않아요. Have a raw conversation. 하나님과 솔직한 대화를 한번 나눠 보세요. Like those guys in that Dairy Queen parking lot. 그 주차장 그 아이스크림 주차장의 형제들처럼. They didn't know anything different than to use the F word in their rededication prayer. 그들이 영접 기도를 하는데 막 욕을 해 가면서 I'm not advocating that we go swear. 어, 욕을 하라는 게 아니에요. I just mean let's take off all religion. 네, 우리의 모든 종교적인 가면을 벗고 Don't say what you know you're supposed to say. 그냥 아 원래 이 기독교인으로서 이렇게 말해야 돼라는 Say 것이 아니라 really in your heart. 여러분의 마음이 있는 그대로 고백하세요. Have a moment with them. 그리고 하나님과 그런 시간을 가지세요. with them. I tell you, we live our lives based on these moments. 그리고 이런 순간을 기초로 해서 우리가 사는 거예요. Told you a few of my own moments with him. 제가 제 삶의 경험을 몇 가지를 나눴잖아요. 30 more. 근데 30가지가 더 있습니다. Stones that I've placed in my life. 제 삶에 세운 그 주춧돌들이 있어요. Conversations that have altered the course of my life. 그리고 하나 하나님과 했던 대화 때문에 내 삶의 방향이 바뀌었고요. It's what makes real men and women of us. 그게 바로 우리가 하나님의 사람이 되어가는 과정입니다. So if it's missing a meal today, I know schedules are busy. If it's stealing away tonight, if it's in the morning tomorrow. 그래서 스케줄이 바쁜 거 알지만 여러분 오늘 저녁이나 아니면 내일 아침에 시간을 들여서 I want you to just get alone with them and have a conversation. 하나님과 1대1 시간을 가지고 그분과 대화를 하세요. Relate to Him as Father and Lord. 그리고 아버지로서 주인으로서 하나님에게 다가가십시오. My what I submit to you today 그래서 제가 여러분에게 is that when 남기고 we 싶은 know both the 것은 love and the lordship of Jesus, 우리가 예수님의 사랑과 주대심을 두 가지를 다 알잖아요. we experience the abundant life 그때 우리가 풍성한 삶을 and we 경험합니다. become agents of change everywhere we go. 그리고 어디를 가든지 변화를 일으키는 사람이 될 거예요. And maybe better than even change, 그래서 변화보다 더 큰 것은 we experience the depths of intimacy that He created us for. 하나님이 본래 의도한 그 친밀감의 깊이를 우리가 새롭게 깨달을 But it can 거예요. only be found in absolute surrender. 그거는 온전한 항복 가운데서만 So when 경험할 you're 수 getting 있습니다. time with them, 그래서 여러분 하나님과의 시간을 가질 때 smile a lot. 많이 웃으시고요. And I would encourage you to write a letter to him. 하나님께 편지를 한번 써보세요. And I would encourage you to tell him everything you're laying down, 그래서 여러분이 내려놓겠다라고 생각하는 모든 것들을 한번 적어보세요. everything you're giving up, 여러분이 포기하고자 하는 모든 것들 everything you want to surrender. 그리고 항복하고 싶은 모든 것들. And just write it down. It's a contract, but it's more than that, it's a love letter. 예, 그래서 계약서뿐만 아니라 여러분 사랑의 편지를 쓰는 겁니다. These are this is God's version of poetry. 이게 하나님이 버전의 시예요. His sons and daughters lovingly laying their lives down. 예, 그래서 하나님의 아들 딸들이 정말 자유롭게 그들의 삶을 내려놓는 것. And I think it'll be awesome. 그리고 너무 좋을 것 같습니다. So Jesus, I just bless this crew, God. 예수님, 제가 이 스쿨을 축복합니다. Man, we love you with all of our hearts, Jesus. 하나님, 우리 온 마음을 다해서 주님을 And 사랑합니다. Father, we don't we don't intend to nor need to live in sadness, 하나님 우리가 슬픔 가운데 살 필요가 없습니다. But there is a sobriety. There's a seriousness to following you. 하지만 주님을 따르는 데는 정말 어, 진지함이 있습니다. Father, you're so good. 주님은 너무나도 선하십니다. So good that you are Father and Lord. 주님이 아버지인 동시에 주인이라는 것이 너무 pray 좋습니다. for every person in this room today. 하나님 이 모든 사람들을 위해서 기도합니다. That represents amazing callings in you. 그래서 주님이 주신 그 놀라운 부르심 있는 사람들입니다. Represent future marriages and future children. 그래서 미래의 미래의 결혼 가정과 미래의 자녀들을 또한 represent future missionaries to the unreached and future bankers. 그리고 미전도 종족에게 다가가는 그 미래의 선교사들입니다. Future teachers and future future construction workers. 그래서 미래의 교사들이고 미래의 건설업자들입니다. I just pray, Father, that even over these next 24 hours, something would go deeper than it's ever gone before. 하나님 다가오는 이 24시간 동안 우리가 경험하지 못한 더 깊은 그 깊이 가운데를 저희 인도하시옵소서. Whether we'd find ourselves as a convert, a follower, or wholehearted. 우리가 개종된 자든지 아니면 따르는 자든지 아니면 전심으로 주님을 That 섬기는 자든지 Every one of us would enter into a deeper level of wholeheartedness, Jesus. 우리 모두가 더 깊은 차원의 그 항복을 경험할 수 I pray 있도록 no shame and no condemnation over this crew, God. 하나님 이 스쿨 안에 어떠한 수치심도 어떠한 정죄감도 없습니다. But I pray that even as they spend time with you over these next 24 hours, that even it would feel that the veil is totally really gone between them and you. 하나님 정말 이 24시간 동안 주님 앞에 나아갈 때 그들과 하나님 가로막는 것이 어떠한 것도 없다라는 것을 경험할 And these would prove to be some of the most life-changing hours of their lives up to this point. 살면서 가장 삶을 변화시키는 그런 순간이 될 수 있도록 Not because someone else led them into it, God, but because in their own decisions, in their own choices, they'd entered into becoming a bond slave. 그래서 다른 사람이 시켜서 아니면 인도해서가 아니라 스스로 하나님 나는 하나님의 종이 되겠습니다라고. So pierce our ears, Jesus. We want to follow you. 하나님 저희 귀에 송곳을 꽂아 주세요. 저희가 주님을 따르길 원합니다. Jesus name. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. Awesome. You guys are incredible. 자, 여러분 너무 놀라우세요. Let's go for this. 그래서 다 같이 한번 쫓아가 봅시다. And we'll see where we roll tomorrow. 예, 그리고 내일 어떻게 진행할 것인지 한번 볼게요. Come on, one more time for Andy Bird, guys. So good.